prvej línii. Prvej línii. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii. Začíname trošku neskôr o nejakých 7 minút, lebo sme tu mali nejaké technické problémy. Verím, že sa nám ich podarilo odstrániť. A teda počúvate e, reláciu v premiére v prípade, že nás teda počúvate 7. októbra. Čo povedať na úvod tej dnešnej relácie? Uh, hoci to bude možno trošku dlhší úvod, ale podľa mňa sa patrí niektoré veci spomenúť, aby sme sa od nich potom následne mohli uh, odpichnúť. Ja by som teda začal takým osobným konštatovaním, že uh, mám pocit, alebo si myslím, že nebudem veľmi ďaleko od pravdy, keď poviem, že situácia je už naozaj veľmi vážna. Hoci v tejto chvíli ja nemám nejak v pláne E, šíriť poplašné správy, napriek tomu musím aspoň minimálne sám, seda, sám teda za seba skonštatovať alebo priznať, že už naozaj začína mať vážne obavy o budúcnosť, možno dokonca hraničiace so strachom, ale to hovorím opäť za seba. Čo sa deje? Nuž, a prečo to vlastne spomínam? E, na Blízkom východe, konkrétne vo vojnou zmietanej Sýrii, sa totiž to roztáča v stále šialenejšom tempe špirála udalostí, ktoré neveštia nič dobré. Na jednej strane stoja Spojené štáty americké a ich najrôznejší spojenci a najrôznejší v tejto chvíli, skutočne myslím najrôznejší. No a na druhej strane barikády stojí Rusko v spojenectve predovšetkým s oficiálnou sírskou vládou. Samozrejme, my sme sa v našom vysielaní veľmi často v rámci viacerých relácií venovali udalostiam v Sýrii, avšak myslím, že nikdy doteraz to nebolo tak naliehavé, ako tomu bude možno práve dnes. Prečo tvrdím to, čo tvrdím a prečo teraz tak trochu straším? Nuž, mám na to dobrý dôvod. Tí z vás, ktorí intenzívne sledujete dianie okolo Sýrie, vás e, nasledovnými informáciami určite nejako veľmi e, neprekvapím. Poďme si teda zbilancovať udalosti posledných dní, ktoré ma, ako som už spomínal, naplňajú nejakým pocitom vážnych obav. Všetko sa to začalo, nie že by už predtým nejaké tie udalosti neboli, ale keď sa bavíme o tej poslednej e, eskalácii napätia, tak povedzme, že toto by sme mohli datovať niekde do začiatku stroskotania krehkého prímeria, ktoré vyjednali v Sýrii Rusko s e, Spojenými štátmi. Stalo sa to potom, ako Spojené štáty údajne omylom zbombardovali a zabili počas trvania prímeria 90 vojakov vládnej sírskej armády a ďalších zranili. O dva dní na to po tejto udalosti nasledovalo záhadné zbombardovanie humanitárneho konvoja. Z tohto čina, oka, činu okamžite e, obvinili Spojené štáty Rusko, ale Moskva akúkoľvek zodpovednosť hneď e, kategoricky odmietla a poprela. Navyše po zbombardovaní sírskych vojakov Američanmi sa objavili aj nepotvrdené informácie o ruskej odvete, ktorá mala spočívať v tom, že zase pre zmenu Rusy v odpovedi na americké bombardovanie zničili komunikačné a veliteľské centrum v západnej časti Alepa. Pri útoku raketami Kaliber mali zničiť približne 20 amerických, izraelských, britských, saudských, tureckých a katarských dôstojníkov rozviedky, ktorí riadili činnosť teroristov a takisto aj umiernenej opozície. Ale opakujem, táto správa nebola akoby nikdy, aspoň ja o tom neviem, oficiálne potvrdená. No a potom to všetkom už potom udalosti nabrali veľmi rýchly spád. K brehom Sýrie medzi tým priplávala ruská lietadlová loď Admirál Kuznecov, neskôr sa k nej pripojili ďalšie dve korvety s riadenými strelami. V tej dobe už prímerie bolo vlastne definitívne rozpadnuté alebo skončilo sa a Rusko spolu s zasadovými vojskami E, zintenzívnili bombardovanie východnej časti mesta Alepo, ktorú majú pod kontrolou umiernení povstalci. Tak sa im aspoň hovorí. Spolu s neumiernenými teroristami e, z frontu Annusra. Spojeným štátom sa kroky Moskvy a Damašku nepozdávali a preto pohrozili prerušením spolupráce s Ruskom v prípade, ak sa okamžite bombardovanie východných častí mesta neskončí. Neskôr túto svoju vyhrážku aj naplnili No a tesne po tomto kroku Washingtonu sa objavili správy, že Spojené štáty zvažujú dokonca aj letecké údery proti Asadovým vojakom. Reakcia Ruska tá samozrejme na seba prirodzene nenechala dlho čakať. Moskva vyslala do Sýrie ďalšie lietadlá a neskôr aj modernizované systémy protizdušnej obrany S-300. No a Kreml išiel v následnej reakcii ešte ďalej – Najskôr odstúpil od dohody so Spojenými štátmi o spracovaní zásob obohateného plutónia, ktoré slúži na výrobu jadrových zbraní a neskôr prerušil aj spoluprácu s Američanmi v prípade jadrového výskumu. Spojené štáty kontrova, kontrovali Rusku tým, že v OSN zablokovali odsúdenie minometného útoku na ruskú ambasádu v Damašku, o ktorému došlo pár dní predtým. Takže si vlastne oni vrácali vzájomne rôzne veci. Ale ani toto všetko nestačilo. A po včerajšku sa napätie medzi týmito dvoma veľmocami dostalo ešte na novú, možno nebezpečnejšiu úroveň. Ruská armáda totižto varovala Spojené štáty pred útokmi na sírske vládne sily a uviedla, že je pripravená použiť svoje vlastné zbranie na ochranu sírskych vojakov. Hovorca z Ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov varoval, že príslušníci ruskej armády nebudú mať čas skontaktovať sa s americkou stranou, ak uvidia rakety letieť na terč. Inými slovami vlastne naznačil, že v prípade útoku na sírske sily Rusy úder opetujú. Medzi tým sa objavila, alebo objavilo na internete aj video zo stretnutia amerických generálov, ktorí zase pre zmenu sa zišli na výročnom zasadnutí Asociácie amerických pozemných síl a prítomní generáli celkom otvorene hovorili o pravdepodobných budúcich vojnách proti Rusku a Číne a obom krajinám adresovali množstvo vyhrážok. No a celé toto moje bilancovanie udalostí posledných dní ukončím správou z dneška, v ktorej sa konštatuje, že Rusko plánuje znovu otvoriť vojenské základne na Kube a vo Vietname. No, z oboch týchto krajín sa Rusi stiahli v roku 2002. No a tá najnovšia správa z dneška zase z tej americkej strany hovorí o tom, že americký minister zahraničných vecí John Kerry vyhlásil, že Rusko a Sýria by mali čeliť vyšetrovaniu vojnových zločinov vzhľadom na svoje útoky na sírskych civilistov. Už len z tohto môjho rýchleho zbilancovania posledných udalostí eh, je zrejme, že situácia je fakt napätá a že vzťahy medzi Spojenými štátmi a Ruskom sú na bode mrazu. Čo z tohto celého môže vzniknúť? Kam sa svet môže dostať? Skloňujú sa tu hrozné slova o Tretej svetovej vojne. Hovorí sa tu o zmenách, obrovských zmenách geopolitických, na ktoré ľudia nie sú pripravení. Takéto slova dnes alebo, alebo názory, myšlienky padajú. Stále častejšie objavujeme v rôznych médiách, Stále častejšie sme konfrontovaní s otázkou vypuknutia veľkého globálneho konfliktu. No a práve toto bude aj téma našej dnešnej relácie v prvej línii, ktorú vysielame v tak trošku netradičnom čase. A ja som veľmi rád, že dnes sa mi podarilo e, v tejto relácii spojiť dvoch ľudí. Obaja vystupujú v našej relácii, ale nikdy sa ešte nestretli spolu na jednom mieste. E, som teda veľmi rád, že po úvodných technických problémoch sa nám podarilo nadviazať skypové e, spojenie s pánom Martinom Kolerom, s vojenským analytikom. Príjemný dobrý večer vám prajeme. Dobrý večer, já se omlouvám, <laughs> bohužel reinstalace Skypeu s nami pěkně zacvičila. No, ale buďme radi, že to funguje a dúfam, že to teda fungovať bude aj ďalšie dve hodinky, v rámci ktorých teda budeme vysielať túto reláciu, takže vítajte u nás opäť v rádiu. No a tým druhým sľubovaným alebo spomínaným hostom je opäť človek, ktorého ste už mali možnosť niekoľkokrát počuť u nás v reláciách, má dokonca svoju vlastnú reláciu u nás v rádiu Kvibono a dnes poprvýkrát teda v premiére spolu s pánom Martinom Petrom Kolerom sa stretáva aj Peter Čalovka, analytik. Peter, príjemný dobrý deň aj vám. Dobrý večer všetkým. Alebo, alebo dobrý večer. <clears throat> Takže pána Kolera máme na Skype, pána Čalovku na telefóne. Hovorím to preto zámerne, lebo uh, tým pádom je jasné, že sa nám dnes do tejto relácie, vážení poslucháči, nedovoláte, ale to neznamená, že nám nemôžete položiť nejakú otázku. Ja verím, že tých otázok príde dosť, pretože skutočne ide o veľmi aktuálnu tému. Uh, a tie otázky, ak nejaké budete mať, alebo teda budete mať chuť, potrebu alebo pocit, že chcete vyjadriť nejaký názor alebo otázku, môžete tak urobiť prostredníctvom mailu adresa studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo nám môžete napísať cez našu stránku internetovú keď kliknete na zelenú ikonku otázka do štúdia. Nebudem už držiavať v tejto chvíli, ten úvod bol tak či onak dosť dlhý, takže poďme do diskusie. V tejto chvíli naozaj opakujem, stretli sa tu dvaja analytici poprvýkrát na jednom mieste, čo mňa veľmi teší E, téma veľmi dôležitá, veľmi vážna. E, a hneď aj teda z mojej strany prvá otázka na vás, skôr ako sa možno k otázkam dostanú poslucháči. E, to, čo sa dnes deje v Sýrii, to, čo som ja v skratke spomenul v tom svojom úvode, niektoré médiá označujú za stav, kedy vlastne to máme čítať tým spôsobom, že sa doba diplomacie definitívne skončila a že teraz už môžeme počítať len a jedine s tým, že sa k slovu budú stále viac a viac dostávať silové riešenia. E, to je moja prvá otázka na vás. Do akej miery sa s tým stotožňujete, s týmto konštatovaním? Či skutočne už skončila doba diplomácia a už sa máme pripraviť len na narinčanie zbraní? Ktokoľvek začne, je to na vás. Jo. <laughs> Takže pán Koler. <laughs> Dobře, takže já jsem toho názoru, že doba diplomacie vlastně neskončí nikdy. Ono, když se podíváme na historii, tak i za druhé světové války jednali zákulisně nacisti s Američany, nacisti s Sovětským svazem a tak dále. Nicméně faktem je, že napětí mezi Spojenými státy a Ruskem neustále roste a já jsem toho názoru, že je především v zájmu Spojených států, aby válka vypukla. A pokud možno taková válka, do které by byla zapojena Evropa jako základní problém, to znamená jejich snahu je vyvolat střed mezi Evropou a Ruskem a oni, aby přišli jako zachránce Evropy s tím, že Evropa by inkasovala většinu úderů, Eh, ze strany Ruska, zatímco američani minimum a oni by nakonec sklidili celé vítězství, zatímco Evropa a Rusko by se pobili mezi sebou. Důvodem je podle mého názoru fakt, že Rusko je v situaci, ve vojenské situaci, eh, takové, že je nejslabší vzhledem ke svému hlavnímu nepříteli za posledních 200 let, já to beru z hlediska Německa za první světové války, Německa za druhé světové války, eh, dobu, dobu i 19. století, kdy Rusko bojovalo, eh, bojovalo řekněme, v napoleonských válkách a tak dále, ale v podstatě Rusko je skutečně nejslabší za posledních 200 let vůči hlavnímu nepříteli, kterým je NATO a je to mimo jiné dané tím, že v 90. letech za prezidenta Jelcina došlo k velké devastaci ruské armády, která se teprve v posledních, deset, v posledních deseti letech začíná dávat znova dohromady a začíná se přezbrojovat. Končím, ďakujem. Mm, no, ďakujeme veľmi pekne. Tak toto som veľmi zvedavý. Tá, tá otázka samozrejme, moja prvá úvodná platí aj, aj e, na vás, pán Čalovka, ale zároveň bude zaujímať aj vaša reakcia na to, čo podám pán Koller. Takže skúsme to. Mojou otázkou najskôr, že teda či sa aj podľa vás končila jednoznačne doba diplomacie, alebo nie. A potom, čo hovoríte... No, tak to, ja som e, špeciálne som si chcel vytvoriť obraz, e, ako Amerika vníma to, čo sa tu v Európe a vlastne v našich médiách, e, českých, slovenských aj v ruských, pretraktuje ako veľmi krízová situácia, veľmi napätá situácia. No a ja som prišiel k veľmi zaujímavému poznatku. E, v tých najhlavnejších, nazvime to mienkotvorných amerických médiách, ktoré naozaj majú svet, celosvetový význam, Financial Times, Eh, Washington Post, Washington Times eh, a mohol by som pokračovať ďalej. Eh, správa číslo jedna bol hurikán Matthew, ako, čo sa týka priority. Na druhom mieste boli voľby. Na treťom mieste dneska ráno bol príhovor prezidenta Obamu o tom, že armáda a CIA a tajné služby by mali diverzifikovať svoju názorovú platformu a viacej zohľadňovať a sprístupňovať e, výmenu názorov s gejami a lesbičkami. A e, e, tá téma, o ktorej dneska hovoríme, tá, tá bola ako niekde v dosť, dosť neskorom poradí, čiže to, to je veľmi zaujímavý fakt, ale on vysvetľuje, ako Američania uvažujú. Myslím si však, že, že tento týždeň sa odohrala historická vec a to je Putinov ultimátum, ktoré na základe vývoja udalosti v Sýrii e, postavil v podstate e, Spojeným štátom americkým. Mm, ale nemyslím si, že to je koniec diplomácie. E, mhm. Dokonca aj médiá sami priznávajú, teda také objektívnejšie médiá, že E, tá, tá vojenská spolupráca e, napriek e, diplomatickému iskreniu a napriek tomu, že to vyzerá ako veľmi, veľmi nepríjemne, tak, tak ako keby stále funguje a počíta sa s tým, že bude ďalej fungovať. Čo sa týka názorov názorov pána kolegu, mm, ja som taký väčší optimista E, ja si myslím, že, že práve e, dnes, tento týždeň tým, tým, ako Putin v podstate, to, čo urobil prezident Putin, Putin požiadal e, Spojené štáty americké, aby prestali, aby sa zastavili teda ako mm, ten, ten program vojenského plutónia e, ako dekomisie, to znamená ako utilizácie e, respektíve mierového nejakého mierovej likvidácie vojenského plutónia. Mm-hmm. Pretože Spojené štáty od roku 2000, keď bola podpísaná dohoda, nič urobili. K tomu Putin e, požiadal, aby e, e sa Spojené štáty a NATO vrátili e, z hľadiska infraštruktúry a expanzie na pôvodné hranice, kde boli v roku 2000. A tiež ich požiadal, aby e, zaplatili e, v podstate finančný, finančnú újmu, ktorú Rusko utrpelo z, z nepriateľských krokov a zo sankcií, ktoré, mm. ktoré Spojené štáty zavedli, ale aj kontrasankcií, čo je, čo je v podstate diplomatická facka. To znamená, že vy ste správne, e, Boris, e, naznačili v e, samotnom názve relácie, že Rusko povedalo a dosť. A v tomto zmysle je to obrovský, obrovská kvantitatívna zmena. Ako 3. oktobra si myslím, že vôjde do dejín ako bod obratu, keď Spojené štáty sa dostali do defenzívy, lebo nemajú ako na to reagovať ale e, nechcem, nechcem zaberať veľa času, lebo, lebo s tým je spojených e, veľa detailov, hej, hej ale ja vám budem udelovať obidvom tak slova, ale to neznamená, že musíte čakať na moju otázku, môžete diskutovať aj medzi sebou, ale toto mňa tiež zaujíma, pán Koler, vy ste povedali, že teda Rusko je momentálne, e, jednak to, že teda sa Spojené štáty budú snažiť vyvolať vojnu Európa versus Rusko a že to bude celé vlastne práve v tejto dobe, lebo tvrdíte, že Rusko je momentálne najslabšie za 200 rokov. A ak je to teda tak, že je najslabšie, tak v tej chvíli by ste si to neuvedomovali len vy, ale iste aj nejaké tie mozgy a inteligencia v Rusku. Ak by to bola pravda, prečo práve teraz, e, ak je naozaj Rusko najslabšie za 200 rokov, by, by robil Putin takéto silné gestá, o ktorých napríklad hovoril aj pán Šalovka? Nie je to skôr uh, E, nie je to skôr ukážka toho, že povedzme je Rusko ďaleko silnejšie, ako bolo kedykoľvek predtým a môže si dnes robiť tak, e, dovoliť robiť takéto, takéto kroky, aké dnes Putin robí? Ne, to je dáno jediným faktem. Rusko má velký arzenál jaderných zbraní, i když je výrazně slabší než Spojené státy i než NATO a jeho vojenský rozpočet, to jsou násobky, tak je to země, která má velmi silný potenciál jaderné výzbroje a navíc velmi moderní jaderné výzbroje, která je schopna prorazit s minimálními ztrátami všechny možné protiraketové dešníky a v podstatě zničit důležitá centra jak v Evropě, tak ve Spojených státech. A to je vlastně to jediné, co brání Spojeným státům k tomu, aby válku vyvolali proto se snaží, aby ten ruský protiúder nebo úder šel na Evropu, nikoli na ně, na čemž oni by vydělali, protože pak by se jednalo otázku prvního, druhého úderu, vzájemného zničení a tak dále. Takže já jsem e, z toho názoru, že skutečně Rusko je sice slabé, ale tím, že má jadernou výzbroj, je veľmi nebezpečné. No ale nebezpečné bolo aj roky predtým. E, my sme tú dnešnú reláciu možno s takým malým otáznikom nazvali, že, že ruské a dosť v Sýrii. E, hovorilo o tom aj Peťo Čalovka, že, že Rusi si teraz už vyzerá to tak, že naozaj buchli po stole. E, vidíte to aj vy tak? Vnímate to tak, že naozaj už napriek tomu, že možno ako vy hovoríte, je to Rusko slabšie, možno najslabšie za 200 rokov, že došlo to do bodu, že už povedal Putin a dosť? Buchol? Buchol Putin už v tejto chvíli tou pesťou postola a povedal už ani o milimeter neustúpime? já jsem toho názoru, že Putin udělal to nejrozumější, co mohl, protože to neustále štengrování, jak se říká, eh, by skutečně mohlo vést ke střetu. A v tomto případě je, eh, jak správně řekl pan Čaloka, je vlastně míč na straně, je míč na straně Spojených států a ti budou muset předvést, co teda udělají a neudělají. A je to v podstatě velmi chytrý eh, diplomatický krok od prezidenta Putina, protože jim přehrál problém a teď je na nich, aby se ukázali, jestli oni budou ti útočníci nebo ti míru milovní. Hm? Peťo, chcete na to zareagovať? E, e, len možno e, súhlasím s pánom kolegom, čo sa týka tej jadrovej triády a v tom, že v tom je Rusko naozaj najsilnejšie, ale ja by som ešte dodal predsa len, že Rusko urobilo neveriteľný pokrok v tichosti, bez nejakého šumu, bez nejakého okrikovania v oblasti E, technológie vývoja nových zbraní. Hej, e, vyvinuli novú tankovú platformu Armata, čo je spoločná platforma e, tankových vojsk, obrnených vozov. Je to univerzálna platforma, ktorou idú osadzovať vlastne v podstate motostrelecké vojska, tankové vojska plus majú e, momentálne, čo dokázali v tých, tých e, podmienkach Sýrie, najbojaschopnejšie letectvo na svete. Hej, e, Neviem, či ste zachytili správu, že dneska, dneska Kurdi zostrelili v Iraku F-16. <laughs> Nie, to, eh, <clears throat> ja, ja, ja by som dokonca si, si, si položil otázku Turecku. turecku 16. Eh, ja by som si položil otázku, že či to nie je nepriamy náznak Američanom, že uh, tie ich vyhrážky, že budú teda ruskí vojaci v čiernych vreciach putovať do vlasti a že, že ruské lietadla budú padať, E, či to není taký náznak, e, že e, pozor, pozor. Uh, vieme o tom, že tam, tam priniesli nejaké tie, tie svoje modernizované protiletecké rakety, ktoré v podstate sa považujú za najlepšie na svete a to viac menej tie S-300, S-400 ne, nepoviem, čo je z 500 lebo tie sú ešte nedovyvinuté, ale sú v štádiu testovania. To sú naj, najdokonalejšie proti E, lietadlo a protiraketové zbranie na svete, hej. E, keď, e, keď sa uvažovalo, že, že by Spojené štáty mohli napadnúť Irán, tak ako jedna, jedna z obranných akcií sa uvažovalo, že by sa tam predali rakety S-300. Čo sa nakoniec v, kone, v končnom dôsledku to tak aj skončilo. Hej. To síce sa podpísalo, ale realizovalo sa až nedávno. Uh, Ehm, <clears throat> myslím si, že tá technologický e, ten pokrok e, bol veľmi skrytý a e, napríklad Rusko používa tankových robotov. Dokonca mhm. podľa, podľa niektorých údajov má teda akože malé tanky, ktoré sú, sú robotické. Hej. Ovšem, ovšem Rusko, prvý, prvý robotizovaný tank postavilo v 20. rokoch 20. storočia. E, vtedy samozrejme akože technológia neumožňovala nejakým spôsobom z hľadiska komunikácie e, dokonalé riadenie, e, nejaké také bezdrotové a na tie informačné technológie neboli tak vyvinuté, aby, aby sa to ako nejakým spôsobom pretvorilo nejakú systému zbraň ale, ale e, už dávno sa uvažuje vzhľadom na to, že od e, línie tankov T-72 vyššie v podstate e, tanky v, z e, bývalej sovietskej armády alebo ruskej armády majú zameniteľné moduly. To znamená, môžu si vymieňať veže. E, to samozrejme neplatí pre, pre platformu Armata alebo ten tank T-14, T-15. E, respektíve platformu, T-14-15, ale e, uvažuje sa, že, že tieto tanky budú robotizované. Ja osobne si myslím, že už robotizované sú, len sa o tom nehovorí. Hej, mm. Čiže to, toto sú všetko veci. Uh, Američania zaspali na Lavrinoch. No toto je taká vážna... Američania <laughs> e, to je, uh, sú... To je, to, je taká, to je taká stála téma, hlavne teda medzi chlapmi, a vždy <laughs> pri týchto, hey, téma, vždy pri týchto témach sa to točí a keď už teda je o tom reč, tak, tak chvíľku pri tom ostaňme a využijem tu možno, že tu máme na Skype vojenského analytika pána Kolera. E, keď sa tu bavíme o kvalite tých zbraní, toto je vec, ktorá vravím chlapov veľmi zaujíma a ja tiež teraz sa to pýtam úprimne. Vy na jednej strane hovoríte, že teda akoby to Rusko je, je slabšie v porovnaní s NATO, ale teraz neviem, myslíte tým slabšie ako v pomere vojenskej techniky, ako v počtoch kusov, alebo, alebo slabšie v, v prípade kvality zbraní a týchto vecí? Lebo pán Čalovka hovorí o tom, ako sme počuli, že tí Rusi práve ten vývoj u nich napreduje a že, ako ste počuli, Američania zaspali na Vavrinoch. Ako to vidíte vy? Možno by hľadiska, som povedal k tomu Bečko ešte. <laughs> Z hľadiska kvality zbraní. Ale nech sa páči, ešte dokončite, pán Čalovka, a potom, potom pán Koler. No, no, no len k tomu, že, že e, samozrejme ten e, program modernizácie ruskej armády bol do roku 2020, čiže on nie je plne realizovaný a tieto, tieto moderné zbranie systémy sú v malých počtoch. A v tomto zmysle pán kolega má pravdu. Hej, že, že Rusko, Rusko nie je pripravené na masívne, masívnu mobilizáciu a masívne použitie týchto moderných zbraní, ale kompenzuje to v oblasti radioelektronického boja a tak ďalej. No ale nech sa páči, pán kolega. Pan Šaloka to řekl v podstatě za mne. <laughs> Má, máte samozřejmě pravdu v podstatě ve všem, co jste řekl. Ta modernizace ruské armády je výborná, kdysi elektronicky zaostala sovětská armáda, to je dávná minulost. Úspěchy známe na Černém moři, že jak se podařilo zesměšnit americký torpedoborec a tak dále letounem SU-24. Takže to, to je pravda a jsme přesně u toho, co jste řekl, že tady už je jenom otázka času a toho já se obávám nejvíc, že američani budou chtít ještě právě využít ten čas, než Rusko přezbrojí, aby, aby tu válku vyvolali. Eh, co se týče těch tanků, je vidět, že máte rozhled. Skutečně Rusko postavilo ve 30. letech série dálkově ovládaných eh, tanků T-26 a BT, BT-7. Takže blahopřeju, to ví dneska skutečně málo kdo. <laughs> tak pán Čalovka sa, sa, sa zaoberá práve ruskými záležitosťami a, a pokiaľ ho poznám, tak ho bavia aj zbrania aj tieto záležitosti, takže asi tam bude skrytá aj, tá, aj ten jeho rozhľad v tomto smere. No. Já bych ještě to doplnil. Nech sa páči. No, takže američani samozřejmě, takhle NATO a američani, protože američani se budou snažit samozřejmě do té války zatáhnout NATO, má především početnou převahu a tou se dá vyrovnávat kvanti, eh, kvalitativní převaha, stačí jedna ku dvěma když je převaha kvantity nad kvalitou. Mm-hmm. A kromě toho mají podstatně vícenásobnou převahu především v počtu letadel, to je asi pětkrát, a co se týče lodí, tak je to 22krát. A já jsem toho názoru, že oni skutečně se budou snažit i v případě modernizace ruské armády, pokud by se jednalo o klasický konflikt nejaderný, prostě to umlátit silou, silou svého počtu, nastrčit před sebe ukrajinské vojáky, případně evropské vojáky, aby se tam nechali pozabíjet a oni pak budou ti, co slíznou smetanu, se říká. E, e, mňa v této chvíli zaujíma, to je moja otázka samozřejmě na vás oboch. E, my sa tu môžeme teraz ešte chvíľu baviť o tom, kto má kvalitnejšie zbranie, kvalitné, menej kvalitné, kto ich má viac, kto ich má menej, ale obaja ste sa zhodli na tom, že pokiaľ ide o jadrový arzenál, tak tam sú obidve tie veľmoci zhruba na tom rovnako, možno Rusi o čosi dokonca lepšie. Ale v každom prípade dnes je to známe už pomaly aj žiakovi základnej školy, že ten, ten, ten jadrový arzenál tak na jednej strane, ako aj na druhej strane Keby bol použitý, neexistuje žiaden výťaz. Nemôže byť výťaz, lebo táto zem skončí, možno ani baktérie neprežijú. Proste, keby sa použili všetky zbranie jadrové, ktoré sú na jednej aj na druhej strane, tak tu nebude nič. Nikto nevyhrá. Není šanca vyhrať. A teraz... No nie je to celkom tak. No, to sa chcem spý... moderné zbranie, ktoré, ktoré e, majú už oveľa naprosto iný účinok dokonca. Eh, ja sa ospravedlňujem, že som tak eh, nepokryte skočil do reči, hej, ale eh, od, od Hirošemi a Nagasaki uplynulo teraz viac, vyše 50 rokov. A počas celého tohto obdobia sa tieto zbranie vyvíjali. Dokonca, dokonca keď si vezmete um, teórie pádu dvojčiek, tak uh, Eh, v 80. rokoch sa eh, uvažovalo naprosto vážne o likvidácii vysokých mrakodrapov eh, kontrolovaným malým jadrovým výbuchom. Hej, čiže takéto veci sú možné. Teoreticky, ja nehovorím, že to tak bolo, ale teoreticky je možné, by bolo možné odpaliť dvojčky, a nemať z toho žiadne následky e, kontrolovaným malým jadrovým výbuchom pod mrakodrapom. Tým by sa mrakodrap zbortil do seba a e, neostal, polo, polovica popola by e, vlastne e, zmizla. E, to, čo sa stalo fakticky v Manhattane hej, e, toho, toho 11. septembra, Čiže, čiže takéto veci sú reálne možné. To znamená, že my máme tú klasickú predstavu ako Hiroshima Nagasaki. Je možné, že keby bola moderná jadrová vojna, bude mať úplne iný priebeh, a, a, e, ktorý je viac menej možno dokonca predmetom vojenského tajomstva. Je, je ťažké sa, sa dopatrať, že ako by to naozaj vyzeralo. Čiže vravíte, že to neplatí, že by e, v prípade vypuknutia jadrového konfliktu medzi povedzme Ruskom a, a Spojenými štátmi bola zničená zem, že toto to, to, to nie je pravda? Nerozumiem teraz. Uh, áno. No hovorím, že, že aj tak by to išlo, ale, ale e, zároveň e, sa trošku prikloním k tomu, čo hovoril kolega s takým ľahkou zmenou, že E, my sme sa minule bavili, keď sme sa bavili o voľbách e, v Spojených štátoch, že v podstate v Amerike sú dve mafie, hej, ktoré sa striedali strieda v prezidentovaní. Jedna mafia je banková mafia, hej, tá je momentálne u moci. A potom býva ropná, ma, uh, ropná mafia. Uh, to, to sú bušovci vtedy, naposledy to boli. Uh, a táto ropná mafia, keď zarobí peniaze, to znamená, keď si vy, vytočí tie ropy a zarobí na tom, tak tá, táto ropná mafia je spojená so zbroj, zbrojerenskou mafiou a keď, keď je peniazy naviac, že sa do ekonomiky napumpujú tie ropné peniaze, tak tie sa dávajú do zbraní. A to je naozaj pravda, že momentálne je obrovský tlak um, e, e, zbrojárskej lobby Spojených štátov, aby tá vojna naozaj začala chcem, uh, e, ja si myslím, že v Pentagóne ešte stále existujú rozumné hlavy, no ale to je... No, necháme pána, pána Kolera, <laughs> Kolera tiež zareagovať, tak ja som nadhodil tú otázku, že teda podľa mňa, čo si myslím ja o tom, dnes už by nemohol nikto vyhrať, lebo uh, tie zbranie sú tak ničivé, že by túto zemeguľu zlikvidovali za pár minút, že by už tu nič nebolo. Pán Šalovka vraví, že to tak celkom nie je pravda. Ako to vidíte vy? Eh, já bych připomenul tu Hirošimu před 70 lety. Když se podíváte na dnešní Hirošimu, tak zjistíte, že to je kvetoucí město a žije tam šestkrát tolik obyvatel než tehdy, takže ty následky zase nejsou až tak divoké, to je první věc. Druhá věc je to, že samozřejmě asi by byla zničena evropská část Ruska, značná část eh, evropských zemí a pravděpodobně větší část Spojených států. Jde o to, jaké by bylo zamoření e, ovzduší a vody a jak by to postupovalo po okolním světě. Nelze vyloučit, opakuji, nelze vyloučit, ale nejsem expert na výsledky <laughs> jaderné války, že by přežili v podstatě nějaké kmeny někde v e, jižní části Afriky a v, v Latinské Americe, který by se válka vyhnula, možná, že by nějaké generace byly poškozené radioaktivním spadem, ale pravděpodobně by přežila i značná část života, života v moři, možná, že za nějakých pár tisíc let by tady vládli delfíni. E, hlavně by to tedy tedy odnesli ty takzvaně civilizované země, které by se poprali pomocí těch jaderných zbraní. Ja som minule počúval rozhovor, vy máte v Čechách takého bývalého agenta, neviem teraz jeho meno, ale na priezvisko je Kocher sa volá Jo, on, jecho, <laughs> kedysi, áno, on kedysi mal eh, slúžiť eh, zároveň v ruskej eh, KGB a zároveň v americkej CIA, mal to byť dvojitý agenda. On hovorí o tom, že už v čase, keď on teda ešte pôsobil v týchto zložkách, tak už tedy akoby vyniesol tú informáciu zo CIA do ruskej KGB, že Američania reálne hovorili o, o napadnutí Ruska, pri, pri, pripúšťali tú možnosť, že by teda takýto jadrový konflikt vedeli teda spustiť a hovoril aj o nejakom tajnom pláne, neviem ako ho nazval, podľa ktorého Američania boli presvedčení, že nejaká taká 14-dňová vojna jadrová, že to by nejaké veľké, veľké škody až také nenapáchalo na Zemi, že je možné ju proste viesť. Ja týmto celým vlastne smerujem k tomu, lebo, lebo viete, hľadám tú motiváciu v tom, že že prečo by niekto chcel eskalovať takto veľmi napätie, keď aj na jednej strane, aj na druhej strane sú zbranie hromadného ničenia, ktoré by mali katastrofálne dôsledky. A potom ak k tomu vedie naozaj len zistenie, že jedna z tých strán ale potom musí byť presvedčená, že by to až také katastrofálne nebolo. Že si to lajsne, že si to trúfne urobiť. No to sú Američanie, <laughs> podle mého názoru, protože on, oni se budou snažit, aby většinu ruských úderů dostala Evropa tím se zbaví nejvyspělejší, ale hlavně sociálně a politicky nejvyspělejší eh, části lidstva, které se dostalo tak daleko, že už opravdu nechce být otroky, že vyvinul fungující sociální systém a už nechce být eh, skutečně takovými těmi podlidmi, a e, až se Evropa tedy vyčistí od toho jaderného spadu, řekněme za 50 let, no tak to osídlí nějakými muslimy a černochydy. Pro ně je to úplně ideální řešení, dneska už to provádějí. Fuh, tak toto bolo vážne tvrdenie, to ma bude júd zaujímať, že čo na toto vraví pán Čalovka, či si toto vie predstaviť, že by to mohlo byť reálne, čo no, hovorí pán Koler. Ja by som to okorenil tým, že e, ruská strana e, má program, ktorý sa volá Perimeter. E, to je ano. vlastne program e, automatického zničenia Spojených štátov v prípade, že e, by ruská vojenská infraštruktúra velenia neprežila ten prvý jadrový útok. To znamená, mhm. vtedy sa spustí automatický systém, ktorý z mora, z lietadiel, ktorý sám vydá príkazy, sám aktivuje e, a ten, tento systém bol odskúšaný ešte za, za Sovjetského zväzu. To znamená, e, ide raketa, raketa e, e, vydáva signál, ktorý spustí e, jadrové strely a, a naviguje ich vlastne na cieľ a, a snaží sa o ich maximálne prežitie. Hej. E, E, tie ruské jadrové zbranie sa neustále modernizujú. E, pán kolega správne povedal, že, že vlastne Američania, no, teda ja vlastne ani neviem, či ste to povedali, že Američania majú ten, tie zbranie zastaralejšie ako Rusy. Rusi momentálne prezbrojili na nové rakety, na nové nosiče v podstate všetky balistické rakety, E, neuveriteľným spôsobom obohatili technicky a inovovali park e, e, tých, tých e, kri, križujúcich e, striel. S plochou drahou letu? Řízené střely s plochou dráhou letu, áno, je to pravda. Ja, ja to stále, stále v inom jazyku sa mi to tam pletie. Hej, čiže, čiže um, a, a ten kaliber, hej, e, to, čo predvádzali z Kaspického mora, hej, oni sú schopní z, malé, z malého člnu alebo z malej dýzlovej ponorky e, zasiahnuť e, cieľ e, mnoho tisíc kilometrov vzdialený a s presnosťou plus minus 3 metre ako ho zničiť, hej, a, a to, to aj v prípade jadrovej hlavice, hej, čiže Fú, ja by som to nevidel tak jednoducho. No ke... e, eh, tam Američania sa majú naozaj čoho báť. No keď sa bavíme o tých e... rôznych zbraňových systémoch, prečítam teraz jednu otázku od poslucháča Pepeho, lebo potom už, no- možno už by to nebolo vhodné čítať, keďže sa možno posunieme k iným veciam v tejto relácii. Eh, Pepe sa pýta, že protilietadlové systémy staršie verzie S-300 sa nachádzajú aj na území bývalých členov Varšavskej zmluvy. Aká je pravdepodobnosť, že ich dávno USA skopírovalo a vie sa im brániť? svoj no, výzbroj no, slovenskej armády. Prosím? Nevedia S3... to S-300 je ve výzbroji Slovenskej armády, ku príkladu. Áno, áno, my ich ano, tu máme. Ano, ano, Neviem, či ano, dva ano. dokonca, či koľko ich tu máme, ale e, Peťo, no. Peťo ja vytvrdí, že... Milo že dokonca v rámci e, no, vrátenia ruského dlhu my sme mali ešte nejaké tie rakety dostať a museli sme to vrátiť Rusom a ešte sa musela platiť likvidácia, pretože sme ich neprebrali. Ne? lebo Rusi nám ich nachystali, hej. Ale, ale tam, je, tam je takáto vec, viete, e, čo to je S-300? S-300, keď sa na to pozriete, to, to sú e, ako cylindrické kombajnery, v ktorých sú rakety. Aké rakety? No a tie rakety sa stále inovujú. E, pri, pri samotnom zrode toho projektu tam, tam e, bol, bolo spektrum rôznych rakiet, hej, s rôznym doletom a tak ďalej. Čiže e, to je, to je taká hodne, hodne netransparentná a, a nebezpečná zbraň. E, faktom je, že S-300 a S-400 sa všetci boja. A no, keď, keď Konašenko povedal, že, že e, akýkoľvek cieľ e, letecký alebo aj raketa letiaca na, na pozemný cieľ e, E, sa bude považovať za útok na, na ruskú armádu zároveň, lebo tam sú ruskí vojaci hej, v tej Sýrii, čiže, čiže bude bez pardónu ako zničený. Hm? Pán ja, To, to, to, to bude. To vy, bude. Ste, vy ste chceli tiež ešte zareagovať? Já jenom krátce vzpomenu si na válku v Galfu, že jo, to je počátek 90. let a tehdy se provádělo vyhodnocování a srovnání systému S300, toho teda vlastně té nejstarší verze s americkým systémem Patriot a už a tehdy bylo vyhodnoceno, že ten systém S300 je podstatně lepší než Patriot a vývoj samozřejmě pokračuje. Mm, čiže platí to, co podal pan no, Ale vtedy byly, tuším, eh, dominantné S200 dokonce. Ty jsme no, měli i tady, <laughs> ale to byl stabilní no, no, no, no. systém. Dobre, Máme túto úvodnú časť, ono zase nebude sa to zdať, ale pomaly je hodinka za nami. Tak dáme, no, si, ja. teraz, <laughs> dáme si teraz krátku hudobnú prestávku a po nej sa už teda pomaličky, pomaličky e, presunieme aj do Sýrie. Takže vážení poslucháči, ostaňte s nami samozrejme naďalej. E, budeme v tejto téme pokračovať. Ak máte nejakú otázku, mail studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku. Madeleine nad naší zahradou, nebe modrý jako len i nad zemí, kam zahrabou všechny dny, které s tebou prožít jsem chtěl. Ze všech snů a životů jsou jen tisíce těl nad tím vším nebe jako len. Podívej, podívej, Madeleine. Paříži začal den s všuměním. všude kolem je na zákopu pruch. Ani kříž nemá kdo stlouct, rovem druhu je druh. A na to všechno Madelén od někud z hora Bůh dívá se jen. Kdo má tu moc? David, srdce zvonu šeptat, miláčku nechoď, si můj. Madeleine, oni nám to udělají znovu. To, co nám stane se i našim synům. Na druhé straně linie oči dvě pod přilbou, jako já. Člověk je noci a dny pod palbou. Kdybych ho jinde potkal, dal bych mu cigaretu. A teď se modlí, aby skončil jen v lazaretu. Vždyť i oni, Madeleine, jsou jako my les soldats inconnus. Kdybych ho jinde potkal, dal bych mu cigaretu. A teď se modlí, aby skončil jen v lazaretu. Vždyť i oni, Madeleine, jsou jako my, muži neznámých jmen. Kdo má tu moc davit srdce zvonů? Slyším tě šeptat, miláčku, nechod nám, stane se i našim synům. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu v prvej línii dnes s dvoma pánmi, analytikmi Petrov, Petrom Čalovkom, ktorého máme na telefónnej linke a druhým analytikom vojenským bezpečnostným pánom Martinom Kolerom, ktorého máme na Skype linke. Toho tu máme z Českej republiky, dnes je to také trošku medzinárodné. Bavíme sa o tej vypetej situácii v Sýrii, hoci teraz ešte tej úvodnej časti to bola možno debata o tromšku, čom si inom, ale iste dôležitom a takom, čo, čo mnohých zaujíma práve tie rôzne zbraňové systémy a takéto záležitosti. Ja skôr ako sa teda dostaneme k tej Sýrii, ešte predsa len jednu otázku, hoci mám pocit, že ste mi už na ňu v podstate odpovedali, ale skúsim ešte možno trošku inak preformulovať. Teraz, keď sa aj pozriem, či už na Facebook, či už na našu stránku, alebo počúvam ľudí, keď sa s nimi rozprávam, tak sú také dva tábory ľudí, ktoré, ktoré sledujú to, čo sa momentálne deje v Sýrii a majú na to také dva základné názory. Prvý ten tábor hovorí o tom, že to je skvelé, čo momentálne Rusko spravilo, je skvelé, že konečne ten Putin tresol pesťou po stole a povedal dosť, už ďalej ani o milimeter. A hovoria o tom, že už to bolo treba spraviť, pretože jednoducho tá hegemónia Spojených štátov, že to takto ďalej ísť nemohlo. A, teda sa akoby tešia z toho. A tá druhá skupina hovorí, že preboha vy blázni, z čoho sa tešíte, veď to je strašné, čo sa deje, veď z tohto môže byť tretia svetová, ktorá zomelie nás všetkých, vaše deti budú zomierať na ulici, vy budete bojovať, vy budete zomierať, toto je hrozné, čo sa deje. Eh, opakujem, vy ste mi na to z časti odpovedali, ale skúsim tá takú konkrétnu otázku, že na vás oboch, ako to sledujete, je správne, ako teraz Rusko postupuje? Schvaľujete postup Ruska a vôbec to, čo to následne potom so sebou prináša, tú eskaláciu napätia, alebo, alebo sa vám to konanie nejakým spôsobom nepozdáva? Keby ste mali tú možnosť vy, tak by ste to riešili inak. Pán Kolera. Já jsem osobně toho názoru, že Rusko bylo zatlačeno do takové defenzívy, že už dál prostě ustupovat nemůže. Takže to je naprosto logická reakce. Já si vzpomínám na krásný výrok z druhé světové války u Stalingradu za Volhou pro nás není země. Takže Rusko skutečně ustoupilo, kam ustoupit mohlo za posledních 25-30 let a dál už ustupovat nemůže. Mm -hmm. Čiže bylo už zatracené totálně do kůta a táto reakcia je viac menej pochopiteľná, vravíte. Peťo Čalovka? No, ja si myslím, Boris, čo ste hovorili o Alepe minule, že Alepo je ako bod zlomu a je to Stalingrad súčasnosti, e, tak e, Putin je človek, ktorý je verný svojim bojovým druhom, nazvime to tak. A e, to platí aj voči Asadovi. A jednoducho e, v tejto situácii, keď je, je Rusko zo Sýriou krok od víťazstva, e, bolo treba e, takýmto spôsobom kategoricky zasiahnuť, pretože jedna z vecí, čo, čo si myslím, že sa, že sa nehovorí, ale čo sa stala, je, že keď Američania zbombardovali Asadové jednotky, E, Asadové jednotky sú premiešané s e, ruskými jednotkami. Tam posajú ruskí odborníci alebo ruskí experti, poradcovia. To znamená, že je veľmi pravdepodobné, že Američania zabili e, určitý počet ruských vojakov pri tom útoku, ktorý sa stal. A, a toto, je, toto je niečo, lebo to, to, čo ste v úvode spomínali, že vlastne potom bola tá reakcia, že sa zlikvidovalo to uh-huh. centrum medzinárodné, odkiaľ sa koordinovali eh, Džabata Nusra a proste títo antisošenosti talibanisti tak eh, to, to, bol, to bol okamžitý protiútok, aj, aj keď je to kvázi nepotvrdené, ako je to na 95%, aby som za to dal ruku, že sa to tak stalo. Čiže, e, lebo tam k tomu zabíjaniu vzájemnému dochádzalo už predtým. Ej, tam e, v lete e, tá, tá proamerická strana zostrelila vrtulník s ruskými vojakmi a na to na, následne, nie na to, ale na to následne e, e, Rusi zbombardovali výcvikový tábor, kde proste vybavili niekoľko hrobov v čiernych vreciach na Arlingtonský cintorín, ako do Spojených štátov. Čiže e, to, to bola bezpardonná vec. Mm. A e, tam, tam takéto iskrenie, toto to, to, to nie je prvýkrát. E, lebo spomínali sme, že, že tá, tá sírska vojna má aj tú neviditeľnú rovinu, že tam sú tí Číňania, ktorí si tam tých svojich Ujgurov ako odchytávajú a posielajú ich ako do čínskeho väzenia. Uh, je, je to takéto, uh, takéto komplikovanejšie, hej? No, spomenul... E, čiže, čiže urobil, urobil to v podstate tak, ako musel. A, a e, súhlasím s kolegom teda, že viac by nebol zatlačený, ale, ale pozor, ja si myslím, že, že Putin nie je človek, to, to, si, to naozaj je moje, moje hlboké presvedčenie, že Putin nie je politik, ktorý, ktorý tak čomukoľvek dá dotlačiť eh, okolnostiami. Mm-hmm. A... On vždy, keď rozhoduje, tak rozhoduje s nadhľadom. A bez toho, bez toho aby to bolo emocionálne riešenie. Hej, čiže čiže eh, v, ne, ne, ne, ne, neverím tomu, že by to bolo tak, že, že Američan do ňa pichal, že sa nahnevala a trespal Hej, že ho, že ho, hej, že ho nakoniec vyprovokovali. Cítim, že teda pán Koler chce reagovať, ale ešte to rozšírime o jednu svoju otázku, aby sme sa posunuli trošku ďalej. Čiste len kvôli, kvôli času, aby sme stihli toho povedať čo najviac. Už tu Peťo Čalovka spomenula lepo, tam sa dnes bojuje, tam je dnes všetka tá pozornosť sústredená. Peťo to už hovorí hovoril, ja sa spýtam aj vás, pán Koler, to Alepo sa dnes z hľadiska mnohých komentátorov a pozorovateľov označuje za taký akoby Stalingrad druhej svetovej vojny, za takú nejakú vojnu alebo takú, tak, taký nejaký konflikt, ktorý má tendenciu rozhodnúť vojnu, má tendenciu určiť víťaza. Je to naozaj tak, že dnes sa v tom Alepe z vášho pohľadu skutočne bojuje oveľa? E, samozřejmě bojuje se tam o, o lecos, mimo jiné také o prestiž bojujících strán. Ale je nejisté, jestli by Alepo rozhodlo válku Stalingrad také zcela nerozhodl válku, ještě se bojovalo dva roky po něm. A nicméně je to důležité střetnutí a asi e, to povede i k, ke změnám v mezinárodní politice. Doufejme, že tedy dostanou ty E, strany podporující islámský terorismus konečně rozum a uvědomí si, že tudy cesta nevede, protože nakonec ti islámští teroristé nebudou, nebudou šetřit ani Američany a dokonce ani Turky, kte, kteří stále ještě nejsou dost nadšení islamisté. E, jinak pan kolega velmi správně řekl e, tedy, že Putin není osoba, která se nechá jen tak dotlačit. Já bych k tomu dodal, že to je skutečně politická osobnost bez konkurence. Když se podíváme na ty dnešní figury, figurky, počínaje reprezentanty Evropské unie Junckerem, že eh, Merkelová dnes, kdo se nám tlačí do amerického prezidentského křesla Clintonová, že to je podle mě osoba, která eh, řekl bych, že by měla začít spíš řešit své psychické problémy a tam se obávám právě těch největších problémů, pokud ona zvítězí. Takže jako bude prosazovat opět to vojenské řešení a z tohoto mhm. hlediska se obávám, že bude tendence tu válku v Sýrii protahovat a protahovat a protahovat, protože za prvé je to boj proti Rusku, za druhé je to podpora spojenců v Saudské Arábii a v Turecku a za třetí je to stále důvod, aby se mohla vytvářet demagogie na téma nešťastných uprchlíků, kteří se valí do Evropy, byť jich převážná většina ze Sýrie vůbec není. No, e, vy ste teda celkom podľa mňa jednoznačne skonštatovali, že áno, vojna v Alepe je dôležitá, ale nemožno ju vnímať ako, ako nejaký záver vojny, že teda tá vojna v Sýrii sa ani zďaleka nechýli e, vojnou v Alepe alebo bitkou v Alepe Môžem k nejakému záveru. Áno, jasné, veď to chcem aj, aj vám tú otázku, e, Peťo, no, Peťo adresovať. E, viete čo, mňa, mňa napadla teraz taká zaujímavá vec, že e, m, Rusko síce bojuje rok e, bok po boku Asada, ale e, Rusko je vojenským partnerom Sýrie už dávno predtým a Rusku veľmi záležalo e, ako na tom, čo sa deje v Sýrii. Napríklad existoval informačný kanál Anna News. Anna News bol kanál, ktorý začal osvetľovať vojnu na Ukrajine, Donbass a tieto záležitosti okolo Odisu ale súbežne e, ešte, ešte s e, informáciami o, o, o ruskej Ukrajine, o Donbase a o týchto záležitostiach e, veľmi dobre informovali o tom, čo sa deje v Sýrii. Ako jediný na svete. A ja si myslím, že, že je tam humanitárny aspekt, že tá Alepo je druhé najväčšie mesto s vyše 2 miliónmi obyvateľov, tam je naprosto katastrofická humanitárna situácia. Katastrofická. Tam, tam e, tí teroristi proste zneužívajú obyvateľstvo, držia v nezistelných podmienkách. Čiže, čiže e, ak to berem z vojenského hľadiska, e, a, a ako si myslím, že rozumiem ako tomu, tomu ruskému veleniu a ruským cieľom, tak e, jedna z ich hlavných úloh je čo najrychlejšie ako ukončiť e, vojnu v Alepe, aby, aby sa oslobodili ľudia, aby si ľudia mohli vydýchnuť. Pretože okrem iného vlastne sa tam boje za to, aby, aby e, utečenci nešli do Európy. Hmm. To, je, to, to by sme mali boskovať za to Putinovi a, a ruským vojakom ruky, nohy, že jednoducho to robia pre Európu Hmm. lebo oni, oni okrem iného to robia aj pre Európu. No práve to mi nejde do hlavy, to je asi tá moja otázka, že kde sa dnes bojuje, tak treba povedať, že bojuje sa vo východnej časti Alepa, tá západná časť Alepa, tá už je pod kontrolou Asadových vojakov, tam je ten život viac menej v pohode, viac menej, ale v tej východnej tam sa bojuje. A bojuje sa prečo? No preto, lebo tam sú tí tzv. umiernení povstalci, ktorí bojujú proti režimu Asada, chcú ho zosadiť, ale dobre, v poriadku, tých podporujú Spojené štáty a ich spojenci. Ale dnes je všeobecne známe, to nie je tajná informácia. To je proste skutočnosť, ktorú vám potvrdia aj Spojené štáty, že, že ale popri týchto umiernených tam v tej východnej časti Alepa bojujú aj tí radikálni teroristi, ktorých aj samotné Spojené štáty, samotná OSN, taký Fronda Nusra, ktorý sa teraz premenoval na Jabat a, a Šám a neviem čo, ale aj OSN, aj Spojené štáty ich, podpo- ich, ich označujú za naozaj legitímnych skutočných teroristov. A títo teroristi, títo skutoční, naozajstní, vážni, o ktorých nepochybujú ani OSN, ani Spojené štáty, bojujú bok po boku s tými umiernenými proti <laughs> Asadovým vojakom a proti Rusku. A teraz tá otázka je moja, moja takáto, že, že ja nerozumiem to. Ja, ja rozumiem, že keď, keď teraz Rusko bombarduje zasadovými vojakmi proste tú časť východného Alepa a sú civilné obete, tak jasné, že svet kričí, Boha, robte niečo, že civilné obete hrozné. Rozumiem tomu. Ale nerozumiem tomu, prečo západný svet nenalieha zo všetkých síl na tých svojich, ktorých podporuje, teda tých umiernených povstalcov, že robte pre Boha niečo, vyprášte odtiaľ tých, tých radikálov, ktorí bojujú po vašom boku, vy, vyžente ich preč, aby sme zobrali Rusku a Asadovým vojakom zámienku na vaše bombardovanie, lebo Rusko tvrdí aj s Asadovými vojakmi, že my bombardujeme tú východnú časť preto, lebo ste si nespravili poriadky s tými radikálmi a tí dnes bojujú po, po vašom boku. Tak sa pýtam, prečo ten západný svet, ktorý dnes plače oprávnene nad civilnými obeťami, prečo nevyvíja žiaden tlak na to, aby tí umiernení povstalci vyprášili z východnej časti Alepa tých e, reálnych e, teroristov z frontu a Nusra, aby zobrali Rusku zámienku bombardovať. <laughs> Já bych začal e, s dovolením. E, Za prvé, poslední válka v Evropě a okolí, kde zemřelo víc vojáků než civilistů, byla první světová válka té doby ve všech ostatních válkách a je to, platí to i většině jiného světa, ať to byl Větnam, ať to byl, byla Korea. Nakonec zjistíme, že zemřelo víc civilistů, takže mm, eh, humanisté Alkají, Alkají a přitom eh, to, že umírají civilisté, je bohužel úplně normálně a umírá jich ve válkách čím dál víc a vojáků čím dál méně, ten poměr se spíš zhoršuje. Za druhé jsem toho názoru, že umírněný terorista neexistuje, že jestli si říká eh, a Nusra, islámský stát, anebo dalších asi 130 různých teroristických organizací, tak pro mě za mě je to banda, která se od sebe velmi málo liší a ne, jsou to všechno lidé, kteří jde o jedno a to samé prosazovat agresivní salafistickou formu islámu, E, jejímž cílem je vraždit, likvidovat a zotročovat nejen Evropany, ale dokonce i civilizované, civilizované muslimy. Takže podle mého názoru v zásadě to, čemu se říká umírněný povstalec a tak dále, mně neexistuje, jsou to vše, všechno islámští teroristé. Dobré, Dobre, iste, veď v tomto názore nie ste sám, ale, ale hrajme chvíľu tú hru, že naozaj existujú umiernení a tí neumiernení. Môžem? A fa- hneď, hneď, Peťo, hneď, hneď, hneď, hneď. Len ešte, ešte dokončím túto vec a potom hneď vás nechám zareagovať, ale toto je otázka na vás, pán e, Koler, že hrajme chvíľu tú hru, že sú umiernení a neumiernení. A no. teraz, a teraz je všeobecne známe, že bok po boku s tými umiernenými bojujú aj neumiernení. A ja sa čudujem, prečo ten západný svet nerobí nič preto, aby tí umiernení tých neumiernených vyhnali preč. No, protože je nelze rozlišit. <laughs> to jsme stále to, u toho, co já říkám. Protože umírněný terorista to je jenom výmysl západní propagandy. Petr? Alebo teda Peťo, prepáč. No je to presne tak, je to tak, áno, ale e, e, ja by som chcel povedať, že ono, je to trošku zložitejšie z hľadiska vnútorného, pretože Jabadan Nusra bojovala proti islamskému štátu. Hej, tam boli veľmi, veľmi tvrdé boje o existenciu E, to je jedna vec. Druhá vec je, že e, ja som e, vlastne, ak sa pamätáš, tak pôvodne som k tejto relácii chcel poslať fotografiu Clintonovej ako na pozadí vojenského lietadla, ktoré prinieslo zbranie, je vlastne s tými, s tými e, e, bradatými a fúzatými akože fundamentalistami mhm. obklopená a usmia usmieva sa tým svojim pološialeným úsmevom, hej, čiže Clintona priamo a osobne vozila e, zbranie týmto skupinám, hej. A, a keď, si, keď si vezmete e, vlastne udalosti posledných dní, tak ako Amerika jednoznačne sa postavila vlastne do pozície, že, že chráni týchto teroristov, ako pán kolega to povedal, ako to proste e, debili Američania s prepačením vymysleli ako umiernenú opozíciu a vyzbrojovali ju ako e, všetkými možnými zbraniami. I to, e, ja sa ospravedlňujem za tú emocionálnu reakciu, ale e, vlastne to malo katastrofálne následky. No. no, Ano, ano. Já bych ještě doplnil eh, krátce. Eh, Oni ty boje mezi An-Nusrou a s islámským státem, já bych si to dovolil přirovnat v podstatě eh, ke rvačce mezi kriminálníky o to, kdo bude šéfem gengu. Ano, ano, to tam ne, o nič iné nejde. Jako, tam e, dokonca ja kľudne pripúšťam, že tam mohli bojovať o nejaké ako, prostitútky a nejaké takéto veci. Ako. A čo je ale... Sexuálni, sexuálni džihadistky. Čo je ale akoby hrozné na tomto celom je, že, e, že e, tak teraz dáme preč to umiernený, neumiernený, lebo naozaj, keď si pozeráte na, na to si viete nájsť na internete, žiaľ Bohu, také hrozné zábery, čo robia tí umiernení e, povstalci, obetiam sú To ich rozumiem. Proste odrezáva. Nedá, nedávno inak e, nejaký, nejaký umiernený povstalci odrezali nedávno 10-ročnému chlapcovi hlavu tak ty umiernení to urobili. Takže, no, takže... To, by, to bylo právě tím, že oni uřezali jenom jednu hlavu a ty neumiernení ja... uříznou deset. No, či, čiže vlastne, keď, keď to sledujete a trošku to dávate na to pozor, tak zistíte, že naozaj medzi nimi nie je rozdiel. Ale čo je hrozné povedať, je to, že vlastne my sme sa dostali do stavu, že naše vlády západné tých teroristov podporujú. Že naše západné vlády povedali, že aj navzdory tomu, že tu máme pred dverami kopu migrantov, ktorí nám klopú na dvere, ale to klopu som teraz použil slabý výraz, máme tu proste masy migrantov a naše vlády západné podporujú tých tzv. umiernených a tým pádom zhoršujú celú migračnú situáciu. A to je, to je nepochopite. Táto, táto samovražda, ktorú... Rusko, pach... Rusko je jediné, ktoré, ktoré sa boje proti tomu v podstate z medzinárodnej táto komunity. samovražda, ktorú tu páchame, je, je nepochopiteľná. Je nepochopiteľné, prečo my, my, ako teraz nehovorím špeciálne o Slovensku, lebo my, ani, ani Česko nie je nejaké významné v tomto smere, ale také tie veľké krajiny ako Francúzsko, Nemecko, Anglicko, prečo tieto krajiny E, ne, nepovedia, že ale nebudeme my tu podporovať žiadnych neumiernených, umiernených, proste vďaka týmto teroristom tu máme dnes pred bránami proste kopec migrantov, koniec, dovidenia, nebudeme sa tu hrať na nich. to... A, a toto, mi, toto mu nerozumiem, to sa chcem spýtať. To sa tu akože bojíme Spojených štátov, alebo v čom to je, že, že páchame takúto kolektívnu samovraždu? A podporujeme... No, poďme poďme sa vrátiť. Ja, ja vlastne som nedopovedal tých, tých civilistov, ako tie civilné obete. A to vlastne tam je aj odpoveď, hej, že e, Spojené štáty e, vojnou v Srbsku vlastne bombardovaní Belehradu a celého Srbska zaviedli moresy tzv. humanitárnej vojny a humanitárneho bombardovania, kde vlastne e, zabili 2500 civilistov. Teraz e, tu sa, tu sa e, ro, rozčuluje nad, na, niekto nad tým, že, že tam skolaterálne obete pri nejakom bombardovaní v husto osídlenej oblasti Alepa, ja neviem, zahynie e, povedzme 50 civilistov, ale to, to sa bez toho nedá. To, to je úplne, kdokoľvek by tam bojoval, e, e ako, ľudia ako keby mali ako schizofrenické myslenie, však bojeme proti islamského štátu, islamský štát treba zničiť, treba ho mhm. zastaviť, treba ho nejakým spôsobom eliminovať treba dostať von z Alepa tú vojnu, hej, urobil sa humanitárny koridor pre, pre e, tých polovičných rebelov, alebo tých, tých dobrých rebelov. E, Nechcú odísť, hej. Mhm. A, a vlastne e, otázka je, že, že e, kto to zaviedol, takéto moresy, hej? Tak Američania, keď zabili 2,5 tisíc ľudí Srbov v strede Európy a to je OK, lebo to je humanitárne bombardovanie a Rusko, keď zabije, e, ja poviem príklad, ja neviem, koľko, koľko majú kolaterálnych tých, tých e, zabitých ľudí Rusy pri bombardovaní, určite v Alepe musia nejaký byť. Musia. Z tomu sa nedá vyhnať. Ale, ale e, ako, keď nie je to, nie je to, to sú desiatky, hej, tak preč, prečo sú takéto dva metre? Hej, Američania, 2,5 tisíc ľudí, to je OK, o tom ani nebudeme písať v médiách. A, a tuto, tuto Rusi sú najväčšie hyeny a vojnoví zločinci. No. Hmm. A jsme u toho. Tady jde o, to, to, o jeden základní fakt. Jak správně řekl a připomněl pan kolega válku v Sýrii. Podívejme se na Kosovo, eh, teda pardon, v Srb, v Srb, proti Srbsku. Eh, podívejme se na výsledný efekt a tím je Kosovo teroristický stát narkomafiánů, kde hlavní zisky tohoto státu jsou ekonomická pomoc Evropské unie, obchod s drogami a obchod s lidskými orgány. Eh, eh, teroristé z al kaidy si tam kupují, kupují nemovitosti. A hlavní je, že na Kosovu jsou dnes dvě americké základny. No a když se podíváme do té Sýrie, no tak to je velká komedie. Ono se mluví, e, že se bojuje jenom proti islámskému státu, ale proč pro jenom proti islámskému státu, když je tam jenom e, daleko víc teroristů, jak říkám, je tam asi 130 těch organizací a když se podíváme na realitu, třeba z hlediska, z hlediska Palestíny, no tak jak chcete odlišit civilistů od teroristy, když nikdo z nich nenosí uniformu a když používají dětské vojáky, kterým je také 8 až 10 let. To je stále jedno a to též. Dnešní Palestina to už nejsou žádní palestíníci, kteří bojují za stát, to už jsou dneska eh, v podstatě ve velké části spřeženci islámských teroristů a to jsou lidé s jedním a stejným myšlením. Tady existují přímé reportáže, kdy děti, malé děti v základní škole se prostě učí o tom, jak mají vraždit civilisty. Takže tam je dneska terorismus v podstatě národní vášeň salafistických, eh, salafistických islamistů. No a tu válku proti Rusku vyvolávají a prostě... predmet, no? Tak, <laughs> přesně. A tu válku proti Rusku vyvolává kdo? Globalisti ze Spojených států, kteří vlastně stále chtějí získat Rusko jako svoji kolonii, která je úžasně bohatá na suroviny a lidské otroky jejich budoucí. No a samozřejmě eh, evropští trockisté, neboli se jim říká neomarxisté, kteří sedí v Bruselu a ať si vyspomenou ve Washingtonu cokoliv, tak trockisté jim radostně přisluhují. Počínají paní Merkelovou pro Proč? Protože na paní Merkelovou to hold mají ve Spojených státech tolik, že kdyby to vylezlo ven, tak by musela s ostudou táhnout z politiky, ne možná na druhou stranu mříží. No a tak to oni si udržují buď úplatky nebo nátlakem vlastně v područí celé vedení Evropské unie, které dneska bojuje proti vlastním lidem, proti vlastním Evropanům a tahá nám se miliony muslimů, aby realizovali úchylné teorie pánů Ulianova, Sergeje, Kalergiho a Tomase Barneta. Bohužiaľ, no. No, ja zďaleka to neviem takto povedať ako vy. Ja teraz budem vystupovať len ako taký človek milión, e, ktorý, ktorý nerozumie jednej veci, že Vadí mi, keď vidím niekoho, ako odrezáva 10-ročnému chlapcovi hlavu. No vadí mi to. Ja to nechcem. Ale teraz zistujem z hrôzov, ja, človek milión, jednoduchý, sadajúci si pred televízne noviny večer čo večer. Ja zistujem, že naše vlády, podporujú týchto, ktorí odrezávajú hlavy 10-ročným chlapcom. A vravia mi, a hovoria mi, že ale to je v poriadku, že my týchto podporujeme, lebo títo bojujú proti zlému Asadovi, ktorý ľudí v minulosti týral, neviem čo robil. A ja vrajím, ale, ale Asadové vojska spolu s Ruskom toto nerobia. Neodrezávajú hlavy, nehovoria o militantnom islame, nehovoria o tom, že si raz chcú podmaniť, e, ne, ne, neťahajú sem e, stovky moslimov, ale ja zistím z rôzov, ja človek milión, že, že moja vláda, naše vlády, západný svet dnes podporuje tzv. umiernených teroristov, ktorí toto robia, ktorí bok po boku bojujú v, v, v Alepe, proti Asadovým vojskám, ktoré inak z hodou okolností oslobodili západnú časť Alepa a tam je dnes normálny život. Tam je dnes kľud. Mm. Tam sa dnes, tam dnes chodia deti do školy, tam dnes to funguje a oni mi vravia, že nie, ale toto nechceme, my ne, my, tento Asad je zlý. My chceme týchto dobrých, tých, čo tam tomu desaťročnému odrezali hlavu. Toto sú naši kamaráti, toto sú tí, ktorí bojujú proti tomu zlému Asadovi. A toto mne nejde do hlavy, ako tomu, ktorý si sa dá denne... kontext. To, to, to, to, je, to šialenosť, že a toto ja mám podporovať, toto moje vlády podporujú a hovoria mi, že toto je správne. Ja, ja som skoro spadol na zadok, keď som počul teraz e, vyjadrenie, to bol francúzsky minister zahraničných vecí, Stipa Harold, ktorý hovorí, že no ale tak e, tí ľudia sa k teroristom v Alepe podpo- e, pridávajú preto, lebo Rusko ich bombarduje a vlastne sa takto radikalizujú. Takže ja sa pomaly dočkám toho, že mne budú moji E, moji vlastní politici obhajovať teroristov ako obete ruského bombardovania. Přesně tak. A, to, a to, jsme to... přesně u těch amerických zájmů a u toho, že válka v Sýrii je válka proti Rusku. No lenže a v tom... tam je ještě, ešte... pardon. A to je přesně doklad toho, že celá tato záležitost je úplně jedno, jaká je tam pravda. Oni nám budou ládovat přes, já nevím, jaká je situace na Slovensku, přes českou televizi, to je dneska propagandistické centrum globalistů amerických a jejich sluhů z Bruselu. A oni budou lhát, budou podporovat vrahy, teroristy, úchylné pedofily, jenom proto, že, zlo, že no. tito všichni bojují proti Rusku. Takže proti Rusku je možné všechno. No ale ak, ak smiem, tak e, ja si myslím, že tie veci e, Boris treba vidieť v historickom kontexte. Tak. A 5, e, nejakých 5 rokov dozadu Asad ešte nebol zlý. Asad sa stal zlým, keď sa vymyslel plán plynovodu, ktorý v podstate bol alternatívou ukrajinského plynu, ktorý išiel tranzitom cez, z Ruska cez Ukrajinu a ktorý Američanom sa podarilo v podstate zablokovať. Hej. Teraz už Ukrajina nemôže a nie je schopná fungovať ako tranziter plynu. A Asad, pretože bol čestný človek a mal dlhodobú zmluvu s Ruskom, tak to odmietol. A chránil ruské záujmy a, vystav, a, a stal sa nepriateľom. Nepriateľom a začala sa verklikovať e, tá neustála pesnička Asad musí preč, Asad musí preč. Asad jednoducho je tyran a Asad musí byť odstavený. Bez odstavenia Asada to nepôjde. Vojna v Sýrii sa dá skončiť len keď Asad e, bude vykopnutý. E, ja neviem, e, veľa ľudí ani nevie vlastne, že ja som, ja som sa na to zamýšľal. Asad je vzdelaný človek, jeho manželka je takisto vzdelaný človek ako európskeho typu, ako vzdelanie majú um, má deti a mňa zaujala taká, taká, taká vec, že keď, e, keď boli atentáty v Bruseli, tak okamžite evakuovali belgickú kráľovskú rodinu preč z Bruselu čo najďalej. A, ale v Sýrii, kde ide občianská vojna, e, Asadové deti, keď idú z, s matkou do školy, tak e, keď je na ulici bombardovanie, tak oni sa boja a nechcú ísť a tá matka im hovorí, e, e viete, e, do tej školy treba ísť, je to veľmi dôležité, musíte sa premôcť, to je otázka strachu, proste ich vychová k statočnosti a k vlastníctvu. Hej, čiže e, to, to sú charakterové vlastnosti, e, ja si myslím, že, že zlý človek by, by takto nevychoval svoje deti. Hej, výborný. chcem povedať, pardon, nech sa Výborný postřeh, výborný postřeh. Hm. To je všechno. No, uh, <laughs> hej, hej, hej. No, Dobre. Ne, ne, e- nebudem komentovať. Dobre, však netreba. Dáme si teraz opäť hudobnú prestavočku. Máme poslednú polhodinku do konca relácie. Vidím, že tu máme aj nejaké maily, takže uh, teraz hudobná prestávka a po nej sa pustíme už aj do vašich uh, poslucháčských mailov. mocí otroků pouta schovává občan svobodný klopí zrak k zemi a ještě pálí jizva krvavá oči se otevírají co tíže mi zajetí předsudku. Láska úvada, ale dáme rozdílné na místo sjednocení. Vlastní díha zas na nás dopadá. Je tolik smutných očí v té naší zemi, protivníka. Stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí, co všechno dáme za naše kamarády, kteří to vlastně jsou, nejsme si jistí. klaun a klaun je králem, písko nese se znuděným sálem a tak píka vládne, sama se nežijeme, přežíváme, pobereme se tu zase. Selma se stal pejsek na řetězu, slintá čeká na hodně vězů. peřinou Dobře se chrý. co bolí druhé, nás přece nebolí. Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je je králem, pískom nese se znuděným sálem a tak pícha vládne, sama se nežijeme, přežíváme, povedeme se tu zase. Selva se stal pejsek, na řadě susklintá čeká na Dobrý večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu v prvej línii e, spolu s pánom Martinom Kolerom ako hosťom a ďalším hosťom je Peter Čalovka. Obaja sú to analytici, jeden z nich vojenský, druhý človek, ktorý sa špecializuje prevažne na Rusko. Máme e, dokonca relácie, pozerám takú necelú polhodinku, sú tu nejaké maily, sluboval som pred pesničkou, že sa pozrieme na ne, tak poďme hneď na ne. Poznámka do diskusie od e, Martina, treba sa poučiť z histórie. Aj Napoleon či Hitler si mysleli, že Rusko je slabé a na konci 19. storočia e, pri rusko-osmanskej vojne Rusi početne ďaleko menší porazili početne ďaleko prevyčujúcu osmanskú ríšu a aj iné vojenské konflikty, ako z histórie vieme, skončili úplne neočakávane kedy aj menšie armády dokázali poraziť silnejšieho nepriateľa a napokon to najpodstatnejšie Rusi nemôžu prehrať, lebo e, momentálne e, je morálne právo na ich strane a v živote to už tak chodí, že dobro zvíťazí napokon nad zlom. Netvrdím, že Rusi sú ideálni v zátvorke, napísal Martin. Neviem, či chcete na to nejakým spôsobom zareagovať niekto z vás dvoch, alebo ideme na ďalší mail. No, to no. bolo také konštatovanie. Dobre, je ticho, takže ideme na ďalší mail. <laughs> Uh, obmedzený, píše Ivan, obmedzený jadrový konflikt môže byť len na úrovni jednotlivých cieľov, napríklad ty mne lietadlovú loď a tebe tiež ty mne základňu, ja tebe tiež. Pokiaľ by išlo o veľký konflikt, jedna alebo druhá strana, ktorá by mm-hmm. cítila, že je v nevýhode, by určite použila klasické hlavice, nehovoriac o systéme, ktorý majú asi obidve strany. Ak sa určitú dobu neozve velenie, spustí sa automaticky totálna jadrová sprcha, tzv. systémy súdneho dňa. O tom ste inak hovorili, to je ten, ten systém perimeter, No. Čiže toto sme vlastne tiež zodpovedali. Ďalší mail, dobrý večer. Je to pravda, že Rusi majú vojenskú doktrínu, že eh, ktokoľvek zautočí na Rusko, bude to brať, že zautočili USA? Pýta sa Štefan. Není to pravda. Hm, taky o tom neviem. Dobre, ďalší mail. Dobrý večer do štúdia aj pre oboch eh, hostí. Rád by som sa pánov spýtal, čo si myslia a čo vedia o tzv. tajných kozmických programoch a čo vedia, či vedia niečo o kozm, kozmosférach, ktoré by mali byť jedným zo spoločných projektov Ruska, Indie a Pakistanu? No, to je, to je docela složitá otázka, protože to patří do utajovaných oblasti Mm, já jsem toho názoru, že Rusko a Spojené státy jsou z tohoto hlediska relativně, říkám relativně, protože dnes někdo vymyslí to, po druhý, ten druhý zase ono, relativně vyrovnané. Ono, když se na to podíváme, tak eh, jak Rusko, tak Spojené státy měly raketoplány, když Rusové nakonec ten program otroubili. Uh, a co se týče toho kosmického výzkumu Ruska, Indie, to je logické. Rusko si totiž našlo v Indii poměrně šikovného a navíc solventního partnera a realizuje ve spolupráci s ní řadu projektů, třeba i té, řek, řekněme, bojový letoun páté generace T-50 eh, z Pakfa, a ta, je, to, je to velmi výhodné, <laughs> protože tím nejen, že ti indové pomáhají projekt financovat, ale zároveň jsou to do budoucna i odběratele. A obvykle se k takovýmto programům připojuje v tomto případě u toho letounu, teda ne i Čína, a když se podíváme, co, co, co znamenají dohromady Rusko, Indie a Čína, tak to je obrovský blok, který už se může s poměrně s úspěchem postavit i na to. A zde si musíme připomenout, že Rusko a Čína mají od roku 2010 smlouvu o vzájemné pomoci v případě napadení, takže tady je další brzda, která by mohla ochladit to, to správné bojové nadšení našich přátel v NATO. Uh, ne, Peťo, chcete na to zareagovat i vy? No, no len ako by som dodal, že vlastne čínsky prezident to nedávno, nedávno potvrdil, že mm, Amerika skončila a keď bude treba, tak Čína s Ruskom vytvorí vojenský pakt. E, v podstate viac menej je to existujúci základ antinata. Hej, <clears throat> e, už som zabudol, som bola venovaná tá otázka. Dobre, ale tak skúsim ja dať otázku aj na základe toho, čo teraz, e, čo teraz hovoríte, že e, to, čo teraz sledujeme v Sýrii, to, že si Putin podľa vás obidvoch ja, áno, e, viem. konečne už tresol po stole, je to dôkaz toho, že naozaj sa končí hegemónia USA? No tá už skončila. To už 3. 3. oktobrom skončila, ale uh, ale ešte, ešte tam boli tie družitové vojny, no tak e, ja by som len povedal poznámku k tomu potenciálnemu konfliktu. Nech by začal akýkoľvek konflikt medzi e, Ruskom a Spojenými štátmi. E, Rusi jednoznačne majú prevahu v kozmickej technológii, pretože Američania lietajú do kozmu v podstate s ruskými motormi e, raketovými. A e, behom prvého dňa vojny, takejto vojny, by e, všetky americké satelity boli e, sundané. No, tak oni to po česky. Mm. To znamená, by boli zlikvidované behom jedného dňa, to znamená e, Američania nie náhodou sa Američania učia navigáciu pomocou Sixtanca. A tak už majú no. aj no. Američania nejaké svoje rakety SpaceX, s ktorými lietajú aj keď zatiaľ to viac menej len testujú, ale a tá istá otázka je na vás, pán Koler. Nie, nie, nie, akože jedna zo sankcií teraz, e, ktorá má byť je, že sa e, nebudú predávať motory, pretože sa používajú na, na vynašanie akože špionážnych družíc. No. Uh, Dobre, pán Koler, tá istá to, otázka... To je bola v rámci týchto sankcií. Hej, môžete nových. sa aj k tomuto, pán Koler, vyjadriť, ale tá istá otázka na vás, uh, že, že to, čo sledujeme v Sýrii, je to dôkaz toho, že sa končí hegemónia USA? Já bych řekl, doufejme, že se končí hegemonie USA, ale USA si to nechtějí přiznat, takže ještě budou dělat dál do problémů, než konečně pochopí, že třeba, aby lidé mezi sebou žili jako slušní a civilizovaní lidé a ne, ale ne na, na základě toho, že američani budou všem nařizovat, jak mají co dělat, jak mají žít a hlavně, aby si zotročovali ty druhé. Já myslím, že je na čase, aby tato hegemonie skončila, protože to bude znamenat velký krok pro lidství. Uh, eh, další mail od Zuzany. Uh ktorá píše, že teda počúvala v minulú reláciu s pánom Čalokom, takže jeho názor už na to pozná, ale zaujímajú názor váš, pán Koler, na tie dve veci. Jednak zbombardovanie konvoja, kto ho má na starosti, na, na svedomí a jednak e, teda to tzv. omylom bombardovanie Asadových vojakov. Či to bol teda zo strany Ameriky zámer, alebo si skôr myslíte, že to bol naozaj omyl? Já jsem toho názoru, že to rozhodně omyl nebyl. <laughs> Podle mého názoru ten bombardovací útok na Asadovi vojáky, tam se nedá mluvit o omylu, zvláště proto, že tam na okamžitě po tomto útoku následovala ofenzíva islámských teroristů, takže to byla ko, doslova koordinovaná akce. A co se týče toho konvoje, eh, tam nevěřím tomu ruskému útoku. Víte, já jsem pyrotechnik, vystudovaný mimo jiné na Slovensku, bych doplnil. A Eh, když jsem viděl ty eh, kamiony v konvoji, tak to rozhodně nebyl následek leteckého útoku. Já vím, jak vypadá nákladní automobil, když dostane zásah i malou hlavicí. To si neumíte představit, z toho zůstane akorát ohořelé šasy na ohořelých gumách a to, co tam stálo, to taková poškození zdaleka neodpovídalo a to, co já jsem popsal, to je zásah hlavicí panceřovky RPG-7 a letecké rakety nebo bomby mají daleko větší účinek, takže podle mého názoru skutečně to vypadá, že se jednalo o předem připravený útok který byl eh, a likvidaci, a likvidaci těchto kamionů možná nějakým útokem ze země, možná nějakými časovanými náložemi. A napovídá tomu ještě jeden faktor. Ty kamiony byly ze 70. let, to už snad ani to i na mhm. tamnější poměry, eh, to jsou staré vraky, ktoré byly pravděpodobně určené ke zničení, aby nebyla velká škoda. Inak to som si ja všimol podľa tých fotiek, že ja som už teda dávno nevidel takéto staré kamiony, to <laughs> si pripadali niekde na Kube, kde ešte také staré autá jazdia niekde z 50 Mali nepoškodené kabiny, všetky mali nepoškodené kabiny. No a to si vemte, že při zásahu RPG 7, já jsem to viděl, mám to nafocené na vlastní oči, zásah do skříňového nákladního automobilu. Ten se rozletěl a zůstalo jenom to šasy s motorem. A ještě ohořel. Presne tak. Čiže skôr to vidíte na nejaký pozemný útok. Určite, anebo časované nejaké... bola imitácia útoku. Tak, Pardon, tak, tak, že tam do toho. Hmm. Dobre, ďalší mail sa nám tu množia, to ma samozrejme teší od Petríka alebo Petra. E, pokud, mne, e, pokud má pán Koller pravdu e, s tými globalistami a že sú že sú války rozpoutávaný západem kvôli koristi a zisku a ne z ušlechtilých důvodů. Co bychom <laughs> měli udělat, aby toto přestalo? Co na ty globalisti platí? Já bych řekl, že začat bychom měli všichni doma tím, že nebudeme volit politiky, kteří podporují globalistickou politiku ve světě. Eh, my to, dnes, my to řešíme v těchto dnech, uvidíme, jak to dopadne. Obávám se, že lidé se probouzejí pomalu a myslí si, že se nic nezmění, ale uvědomme si, že když budeme všichni volit vlastenecké politické strany, které se budou opírat o základní, základní principy evropské, ale i světové, řekněme, civilizace, což je vlast, národ a rodina, což jsou další faktory jako čest, úcta k práci, úcta k vědění, vzdělanost a tak dále, tak se dostaneme úplně někam jinam a nestaneme se otroky nějakých cizáků z druhé strany oceánu. Otázka na vás obidvoch od Andrea, ktorý priznáva teda, že si naše rádio našiel nedávno a preto možno už v minulosti bola táto otázka zodpovedaná, ale on tomu nerozumie, prečo vlastne by sa Spojené štáty spolu so svojimi spojencami, teda Saudskou Arábiou, Katarom alebo Tureckom, ktoré sa často spomínajú, prečo by sa snažili, aký by mali záujem na tom, aby zosadili e, Bašara Asada Eh, čo by tým získali, pýta sa. Však to pán kolega řekl jasne, tady ide především o ropu. Plynovod. No, ropu, ale plynovod hlavne, no. Plynovod do Európy e, z Kataru. Eh, Cez územie Sýrie. Tým, tým, by sa, tým by sa v podstate odstavilo Rusko. Čiže Rusko pôvodne sa počas studenej vojny nad Ruskom zvíťazilo tlačením ceny ropy dolo to Momentálne sa deje teraz. E, e, Spojené štáty ako sa snažia odstaviť Rusko od možnosti predaja jednak tlačia ceny Európy znova dolo. E, to robia e, cez finančné trhy, už úplne takým iným moderným spôsobom. Ale, ale e, Rusko má obrovský kapitál ako v sieti plynovodov a to, to sa pokúšajú E, Spojené štáty nejakým spôsobom odstaviť a znemožniť Rusku exportovať plyn. No, mimo iné je to, je to súvisí to aj s tým, že, že mm, Spojené štáty e, v podstate majú takú celkom vtipnú a správnu doktrínu, ako z hľadiska obchodného, že chcú predávať e, tekutý, tekutý zemný plyn, ktorý, ktorý sa oveľa ľahšie, ľahšie predáva z hľadiska burzového, hej, lebo e, vlastne keď ide tanker s kvapalneným plynom z Ameriky do Európy a cena sa zmení, tak tanker sa môže v polke cesty rozhodnúť, v akej destinácii ten plyn predá, hej, ale to už, to už zabiehame do takých ekonomických vecí, ale v podstate e, je, to, je to o peniazoch. Áno, peniaze, peniaze až na prvním peníze až na prvním míste. <laughs> Tak, tak. No a to je potom to strašné a mňa to naozaj, ja toto ťažko nesiem. Ja sa priznávam, ja to ťažko nesiem. Keď, Boris, dýchajte zhlboka. Keď, keď, keď na jednej strane vidím tie, tie, tie obete a hlavne keď tam sú deti a tieto veci a teraz ako naši hovoria západní politici, že s tým treba skončiť s tým bombardovaním, veď to je neskutočné, koľko civilistov tam zomiera, to je strašné ale na druhej strane, na ich strane nevidím absolútne žiaden záujem na tom, aby to naozaj skončilo. Že presne ako hovoríte, že peniaze sú na prvom mieste. My sa síce budeme tváriť ako obrovskí humanisti, my budeme na jednej strane kritizovať Asada a Rusko, za to, že ich bombardujú. Oni nerobia nič iné, len bombardujú tých, o ktorých hovorili, že ich bombardovať budú. Inými slovami, keby v tom Alepe neboli radikálni teroristi, ale len tá tzv. umiernená opozícia, tak nebudú bombardovať. Ale západný svet, ktorý E, stojí na strane umiernených povstalcov, nerobí nič preto, aby tí radikáli stade zmizli. Ale bude... bude ale, druhé... ale kde bol západný svet, keď zabíjali ako islamský štát e, civilistov? Však e, najviac civilistov ako v, tej, v tom regióne zabili islamský štát. No, e, naj, tak... Najsadistickejšie vraždy ako e, sírskych vojakov a tak ďalej masové vraždy a vojenské zločiny pre islamský štát. Ale veď Prečo tak, sa tam nikto eh, nerozšuloval? Ale rozčuloval... Prečo celý západ je ticho? A teraz, Západ keď na... Rusi ako to oslobodzujú, tak odraz sú Rusi zlí. No, Západ to, viete, to, na... Hľadáte spravodlivosť, spravodlivosť nie, život nie je spravodlivý. Tak. Z- Západ nakupoval tú kradenú ropu, když se rezali hlavy. No, no, Však no. ja som to, ja som to ano, spomínal. Áno, áno, to je tragédia no. sa, sa za to zarábalo na kradnutej rope. A dokonca sa objavili e... tvrdenia, že aj na tých e, predávaných e, artefaktoch historických, že teda ten islamský ano, ano, štát, ano. že to bolo len také proforma, že to rozbil pred kamerami nejaké makety, ale že tie originály išli do zbierok a múzeí na, v západe, v západnom svete, čiže ešte aj z toho inkasovali aj peniaze. A, teda, no. a, a potom a je to... Ešte, tá... ešte, ještě bych doplnil, že prodávají také orgány z těch zavražděných lidí. Ano. Stejně jako, Stejne ako je s nimi hodně, kšefty. hodně robili na Ukrajine, Ukrajinci. Hm. No, ty taky, áno, presne. <laughs> Tam to je obrovský biznis. Ako. No a potom tu počúvame plakanie našich eh, našich spojencov a našich elít a o tom, aké to strašné, čo sa deje, deje v tej Sýrii. No, eh, ďalšia otázka, teraz nemám mailovú, tak tá moja je už takto pomaličky ku koncu, za posledných 20 minút máme do konca. Um, eh, Americké voľby sa nám blížia. Môžu v tomto smere niečo veľmi významné americké voľby e, prezidentské zmeniť? Máme dvoch kandidátov, pobije sa o prezidentský post Hillary Clintonová, e, Donald Trump. E, je veľmi dôležité sledovať, kto to vyhrá, lebo môže sa veľa zmeniť, alebo z vášho pohľadu až tak veľa sa nemení a je vlastne jedno, kto bude pri moci. No, já začnu, i když si myslím, že pan kolega je lepší odborník. Já jsem toho názoru, že ať vyhraje ten nebo tam, tak to bude americký prezident a bude dělat to, co mu nařídí vlastně lidé, kteří mají takzvanou reálnou moc. E, na druhé straně, podle mého názoru, menší, ale říkám menší rozdíl je ve prospěch pana Trumpa, protože já se nemohu zbavit dojmu, že paní Clintonová je skutečně případ pro psychiatrickou léčebnu a je to, já to řeknu úplně hrubě, je to nebezpečná baba, která ve společenství s paní Merkelovou je schopna skutečně těžkým způsobem poškodit, ne zničit lidskou civilizaci. Hmm? No já jsem se k tomu vyjadroval už dávnejšie úplně rovnako v podstatě. E, s tým, že sa objavili nové správy, že sa objavila nejaká veľká várka falošných vyplnených volebných lístkov už e, s <laughs> Clintonovou. Čiže, čiže tam už, už, už teraz je, je dokázaná manipulácia dopredu s voľbami. A, a, a zase, zase niekto, niekto, kto objavil uh, e, tú, prvý tento volebný podvod Clintonovej, to je zase ďalší človek, čo spáchal raždu, ak sa nemýlim, skočil z okna alebo niečo také. No. Mm. To je, neviem, či to je jeden z tých e, 48, alebo, alebo to je k tomu ďalší, ďalší pripočítaný. A ďalšia otázka od Jána, ktorý sa ešte vracia k tej generalite Spojených štátov. Ja som to spomínal v tom svojom úvode, že sa vyjadrili generáli, to bolo asi tak, neviem, či včera, či predvčerom, Eh, ktorí mali nejaké spoločné stretnutie a z toho vzýšli také dosť tvrdé slova na adresu Ruska a Číny, že, a, že teda v, v zmysle, že a, toto sú dve krajiny, s, ktorému, s ktorými bude treba viesť vojnu a že nie je otázka, že či áno alebo nie. Jediná otázka je, že kedy. E, tak, tak ja sa pýta, do akej miery si myslíte, že naozaj by si trúfli Spojené štáty viesť vojnu proti týmto dvom veľkým krajinám, ako je Rusko a Čína? pan kolega. Já jsem, vy jste, já jsem se domníval, že vy jste začínal mluvit, tak čekám. ne, ne, ne, ne, ne, ne, Tak zkuste vy, pan Koller, na úvod, no. no. Vy jste, eh, no. Dobře, e, já jsem tady řekl, že oni mají cíl zničit Ruskou, udělat si z něj kolonii. Když se podí... No, jako ste nám vypadli, co se děje? No. Ankoler nám vypadol. ja, Takú ja strašnú... By som, ja by som zatiaľ, zatiaľ možno... Takú vec hroznú. No nemáme ho zatiaľ na linke, nám nejako spadol, tak ja ho skúsim znova vytočiť. Ale môžete mhm. zatiaľ vyhovoriť, hovorte a ja ho zatiaľ budem točiť. Čo bola tá otázka? To bola, no otázka to bola... bola ohľadom tej americkej generality, že či teda by si... Ja, trúfli, no, áno, áno, no, tak e, ako po tomto zasadnutí týchto amerických generálov, e, ja som úprimne povedané nadobudol pocit, že, že v tej generalite americkej zavládla blbosť. Ľudská, ľudská blbosť, ľudský idiotizmus, lebo, lebo to je totálna strata súdnosti. Halo? No, počujeme sa. Ja, ja, ja? Aha. ja, ja nie, nie, nie. Skúšajte to, skúšajte, ale... skúšajte tú komunikáciu. Hey, no. skúšam ne? tú komunikáciu, ale nejako sa nedarí. Ešte, ešte budem chvíľku skúšať. Ja zatiaľ poviem poslucháčom, skúšajte. ak teda máte nejakú ešte otázku, máme dokonca relácia asi takú štvrť hodinku, tak ak máte nejakú otázku, tak studio zavinač slobodný vysielač.sk alebo teda telefón, e, telefón nie, lebo tam máme tam máme Čalovku. Ale, ale, teda... ale ja, si, ja si myslím teda, že, že ako samozrejme v Pentagone sú aj múdri generáli určite. E, poprvé e, za, k Obamovi sa obratili bývalí pracovníci tajných služieb a prosili ho, po, po, keď sa začala táto instalácia posledná, tak ho prosili, aby veľmi vážne ako zvažoval kroky americkej vlády, aby neurobili aby to neurobila nejaká hlúposť. Hmm. E, spustu, spustu tých starších amerických politikov e, otvorene vystupuje, že, že tá momentálna, momentálna politika Washingtonu je v podstate eskalácia na hranici tretej svetovej vojny, že to je proste tragédia národná, hej. Mm-hmm že čo je v samotných Spojených štátoch, existujú hlasy, ktoré tvrdia, že e, je to, je to pre krajinu obrovská, obrovská škoda, že, že proste má takúto nezmyselnú zahraničnú politiku a, a vojenskú doktrínu. Hej? No mali by sme mať už aj pána Kolera opäť na Skype linke, uvidíme, či je to tak. Počujeme sa? Já jsem vás neslyšel, protože vypadlo internetové spojení. Je zajímavé, že toto mi provedli v době, když jsem mluvil pro český svobodný vysílač a byl jsem obzvláště jedovatý. No. Takže já nevím, o čem se, o čem se mluvilo. Ne, ta, ta, otázka bola, ta otázka byla ohledom toho, že uh, čo si myslíte o té americké generalitě, která si deň alebo dva dní dozadu hovorila celkom otvorene o tom, že teda bude treba viesť, v dohľadnej dobe bude treba viesť vojnu proti Rusku a Číne. Nie je otázka, že či áno alebo nie, len otázka otázka je, že kedy. Tak toto bola otázka nášho poslucháča, že čo si o tomto myslíte? Aha, já nevím, co bylo slyšet z toho, což jsem Úplne iba, iba začiatok a hneď ste vypadli, takže můžete od začátku celé to Aha. povedať. E, takže já jsem upozorňoval na jednu věc. Čína, Čína nechce mít americkou hranici na severu, protože američané nejsou přátelé, jsou tu spojenci Tchajvanu, že mimo jiné. Slyšíte mě? Ano, ano, ano. Jo. Eh, jsou to spojenci Tchajvanu a tudíž eh, bude spolupracovat z eh, poměrně realistických důvodů s Ruskem, aby k tomu nedošlo. Čína má poměrně složitou pozici, protože mm, vlastně její obchod jde přes devět přístavů na poměrně dlouhém pobřeží. A existuje americký plán, který je starý už několik let, dokonce na předběžnou neutralizaci nebo likvidaci těchto přístavů, což by způsobilo Číně obrovský problém, eh, neboť je závislá na dovozu značného množství surovin a navíc je to jedna z nejvíce exportně vytížených zemí. Hmm. Takže americká generalita v podstatě již dlouhodobě válku s Čínou připravuje, posiluje Japonsko, posiluje další země v tamní oblasti, vyzbrojuje je eh, a v podstatě, kdyby došlo k válce mezi Ruskem a Spojenými státy, je velmi pravděpodobné, že by došlo zároveň k válce mezi Ruskem a eh, teda mezi Čínou a Spojenými státy a dokonce i spojenci Spojených států. Nakonec by byl výsledný efekt takový, že v evropské části světa by bojovalo na to, a s, e, na druhé straně by bojovaly různé země státu ASEAN a podobně. To znamená, že by to byla skutečně třetí světová válka a podle mého názoru na ní američané velmi dlouho pracují a připravují a budou se snažit e, především teda zlikvidovat Rusko. Protože ve chvíli, kdy zlikvidují Rusko, tak Čína by se dostala do tak složité pozice, že by se sama neubránila. Je to dáno tím, že pokud by byla ohrožena ze severu, mimochodem američané se snažili dostat, získat silné pozice i Mongolsku a zároveň se podařilo američanům zlikvidovat těch devět přístavů na, pobřeží, na čínském pobřeží, tak by se Čína dostala do opravdu složité surovinové i ekonomické situace. No, my sme už sa e, bavili tu o tom, prečo by Spojené štáty aj so svojimi spojencami potrebovali vojnu, vyvolať vojnu v, v Sýrii. Hovorili ste o tých potrubiach plynových e, z Kataru cez územie Sýrie do Európy. Ale otázka tu je aj od poslucháča, e, že prečo by Amerika potrebovala vojnu s Ruskom? Čo by tým získala? protože potřebuje ruské suroviny a potřebuje ruský trh a potřebuje ruské otroky, protože eh, Spojené státy eh, vlastně se udržují vzhledem k své zoufalé ekonomické situaci jenom stálou expanzí. Do podobné situace se již v posledních dekádách dostala Evropská unie. Takže pokud se Američanům nepodaří expandovat, nezíská zdroj levných surovin a levné pracovní síly, tak už vlastně eh, se dostali na hranici svých možností. Vždyť si když se podívejme, oni prosazují vlastně e, mezi e, transatlantickou smlouvu TTIP, to je koloniální smlouva, která skutečně by udělala z Evropské unie kolonii podřízenou americkým zájmům a to z více hledisek. A pokud to nepůjde a e, vzhledem k tomu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy se potácí v chronické hospodářské krizi, no tak je situace taková, že oni vlastně už mnoho možností nemají, než ten prostor pro další exponzi získat silou. Hmm. Peťo? No, je tam ale ešte jeden aspekt, ktorý by sme nemali zabúdať. To nie je akože proti, ale je to ako také doplnenie, že E, v podstate sa blíži ako ďalšia vlna vedecko-technickej revolúcie, ktorá priniesie robotizáciu výroby a to, tam no. sa svet zmení absolútne, radikálne na niečo úplne iné. Úplne. Hej, tam, tam sa zmenia pomery e, počtu zamestnancov, e, proste bude sa musieť vyriešiť celý rad problémov, ako, ako, budú financo, ako sa budú financovať ľudia, ktorí nebudú mať roboty, pretože aha, eh, aha. E, než, než sa to spoločnosť utrasie a adaptuje e, na, na, tie, na tie robotické továrne, to bude, to bude podobný sociálny kolaps, ako keď eh, začala priemyselná revolúcia v Anglicku a spočiatku ľudia ničili stroje, lebo ste nevedeli vysporiadať. A tí kapitalisti ano. to nevedeli poriešiť. Je? Čiže, ano, a ja... čiže je, tam, je tam ešte tento aspekt. Teda, hej? A, ten a toto je veľmi... čaká Čínu a Rusko a všetkých, ale súhlasím absolútne s vami, že, že vlastne Spojené štáty Uh, už, už uh, od cárskeho Ruska, keď sa stala transsibírska magistrála, už vtedy ešte, keď bol socializmus, uh, sovietský zväz, tak sa pokúšali získať možnosť eh, zúčastniť sa výstavby tej transsibírskej mag, eh, magistrály s tým, že prosili na kolenách rúskú vládu, aby im dali 70 km územie, že oni si tam nejakú dobu 50 rokov budú ťažiť eh, všetko, čo tam nájdu. Lebo, lebo Sibír to je, <clears throat> to je panická príroda z hľadiska nerastov, hej, tam je všetko. Hej, je to obrovské územie, sú tam e, e, biomasa je tam, proste čokoľvek si predstavíte, ale, ale najväčší potenciál je tam aj v ľuďoch a, a vlastne know-how. No. A tady je právě, eh, vy jste narazil na no. vlastně ten nejzákladnější problém a největší ohrožení lidské civilizace. Je to její přemnožení. A není jednodušší systém, než se přemnoží, jak se lidí, kteří jsou přemnožení zbavit, než je nechat se mezi sebou vymlátit ve válce, nejlépe ano, mezi... Ano, ano. A, a hurá potom celý ten ruský prostor, který bude vyprázdněn, než se vyzáří ta radioaktivita, ono už, jak víme, vidíme s Hirošimi po pár desítkách let, to je možné, tak celý ten prostor obsadit a získat ho pro tu přeživší část ovládanou těmi globalisty. No Otáv... už, už tam dokonca existuje náhradné Švajčiarsko. To ešte, ešte Rusko ani nebolo porazené a tá oblasť okolo Altaja, e, tá, tá globálna elita tu proste e, si už skupuje a rozdeluje ako, ako najideálnejšia e, krajina, alebo teda prírodné podmienky pre, pre tých, tých ako najbohatších ľudí sveta, aby, aby tam žili na miesto, na miesto Európy. He? No ja som tento... Je to naprosto logické, jestli dovolíte, to je naprosto logické, protože Evropa a Spojené stády budou zničené válkou, ale za Uralská oblast Ruska zasažená téměř nebude. Vďaka ano, tej svojej rozlohe veľkosti. A ja tento záver, tú polhodinku teda venujem poslucháčským otázkam a teda už aj s nimi to doklepneme, túto záverečnú polhodinku. Máme tu ešte asi také dve, ktoré stihneme. Prvá z nich od Mareka. Dobrý večer, rád by som sa spýtal, či USA skúsia S-300 v Sýrii. On to asi myslí v zmysle, že či to no, risknú, že... že... Či vyskúšajú, či mm-hmm. funguje. Hej, hej, hej, hej, čo si o to myslíte? No. No, mhm. ako e, Spojené štáty, je, ja sa omlúvam teda, že som, no... Kľudne, už, už, už, do, už dokončte. E, Hej. Spojené štáty ako nevyhrali ani jednu poriadnu vojnu. Tak. A s, e, v podstate e, tie vojenské operácie, čo robili, to boli trestné operácie, ale oni sú akože slabí vojaci. Oni sú slabí vojaci No posledný štvorhviezdičkový generál bola, bola v podstate lesbička, čo, čo sa pamätám, hej. Takže to, to niečo hovorí o úrovni tej americkej armády. A dnešný, dnešný prejav, p, p, ako, ako prezident Obama p, prehovára k armáde, teda, že naslúchajte hlasu lesbičiek, lebo to je tiež pluralita názorov a diverifikácia tak to, to hovorí o niečom, že kde, kde asi sa tá armáda nachádza. Hej. Hm. No, faktem je, že americká armáda je v hlubokém rozvratu. Já jsem ji zažil, když jsem byl na misi v Iráku a musím říct, že na mě udělala asi stejný dojem jako sovětská armáda v době k Brežněva, když se rozkládala. E, to je armáda, která vlastně nemá žádnou, žádnou morálku, oni bojují za peníze, tam je pár kvalitních speciálních jednotek, ale jinak ten zbytek je katastrofa, což se asi málo ví. Oni sice začali krásný program profesionalizace, který se jim relativně dařil, relativně upozorňuji, ale v posledních letech e, mají stále větší problém nabírat vojáky, takže dávají kriminálníkům, začeným a... Ale t- to ještě. no tak. A kriminálníkům dávají na výběr před soudem, jestli půjdou do kriminálu, anebo jestli půjdou bojovat, bojovat za vlast e, v uniformě US Army. Takže samozřejmě to jsou vojáci velmi nespolehliví, e, nepřekypují žádnou inteligenci a jejich morálka tomu odpovídá, takže americká armáda skutečně na tom není dobře, kromě některých složek a jsem toho názoru, že co se týče morální úrovně, tak je daleko za Ruskou. Dobre, tak skúsim to uzavrieť mojou otázkou a to bude naozaj už posledná otázka tejto relácie. Máme tu teraz teda tú vypetú situáciu v Sýrii, tá eskaluje zo dňa na deň, vždy nejaká nová informácia. E, tá jedna z tých informácií, ktorú som prečítal hneď v úvode tejto relácie, je tá, že Rusko povedalo, že ako náhle vy, Američania, začnete bombardovať sírskych vojakov, je to útok na nás, na Rusov, odpovieme vojensky. Eh, tá moja otázka spočíva v tom, že eh, máme sa my, takí ľudia ako ja a mne podobní, obávať toho, čo sa deje, alebo by ste ma skôr v tejto chvíli upokojili a je to v zmysle, že toto sú také silné vyjadrenia aj na jednej, aj na druhej strane, ale viac menej nikto z nich si ako netrúfne ísť do nejakej priamej vojenskej konfrontácie. No, já jsem toho názoru, že čert nikdy nespí a my nikdy nevíme, co ještě kdo provede a zvláště teda, kdyby se stala prezidentkou paní Clintonová, která už se spolupracuje s globalisty a takzvaným vojensko-průmyslovým komplexem, tak se můžeme dočkat eh, rozhodnutí, které sice nebude mít logiku, eh, nebude mít perspektivu, ale přesto eh, může plnou vahou dopadnout i na nás. Peťo? No, ja som optimista. Ja si myslím, že, že je to v oblasti silných rečí. E, tie reči môžu eskalovať a ak budú tie reči eskalovať navzájom, tak e, by sa mohlo stať, že sa prekročí hranica a že naozaj niekto stlačí spúšť, ale zatiaľ Zatiaľ si myslím, že Američania sú v hysterii, pretože by chceli niečo urobiť, ale boja sa. Tak. S tým souhlasím. A dobre, s týmto konštatovaním, s týmto konštatovaním teda môžeme aj túto dnešnú reláciu uzavrieť. Ja v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem dvom pánom, e, najskôr pánovi, ktorý je tu doslova host, pretože ešte aj zo zahraničia, už v, dnešnej, v dnešných dobách zo zahraničia, teda Martin Koller, vojenský analytik. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste si opäť našli čas a priestor teda vyjadriť myšlenky u nás v našom rádiu. Takže ďakujem veľmi pekne, majte sa do počutia. A bylo to pro mne veľkou ctí a zároveň to bolo veľmi poučné a som potešen, že som mohl eh, konzultovať s takovým odborníkem, jaký je pán kolega. Takže majte sa pekne do počutia. Ja teda musím to povedať vzájomne, že ako naozaj klobúk dole. No vidíte, tak ste sa obaja, obaja ste sa vzájomne potešili, takže to znamená, že možno, že môžeme v dohľadnej dobe opäť takúto zostavu dať dokopy. Vidieť aj zo strany poslucháčov, že ich to zaujímalo, bavilo, pýtali sa a to je tiež e, vďaka smerom k poslucháčom. Takže vám všetkým ďakujem, majte sa pekne do počutia. To bol teda Martin Koller, eh, vojenský analytik z Českej republiky a spolu s ním aj Peter Čalovka, analytik špecializujúce sa na Rusko. Eh, a spolu s týmito dvoma pánmi sa v tejto chvíli s vami lúči aj Boris Koroni, ale už v rýchlosti poviem, že o polhodinku sa začne relácia s, s Peťom Vankom a s eh,